prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, eh, v rámci ktorej vás dnes opäť víta pri počúvaní nech už nás teda počúvate akýmkoľvek spôsobom a kdekoľvek eh, Boris Koroni. Ja som skutočne, a teraz to myslím naozaj úprimne, som veľmi rád, že eh, vám po približne dvoch mesiacoch môžem opäť priniesť tentokrát už tretí a mám taký pocit, že zrejme aj záverečný diel poslucháčsky mimoriadne atraktívneho rozprávania o bolesnej pravde o vojne v bývalej Jugoslávii. Ja som mal taký pôvodný zámer, že a mal som pocit, že problematiku vojny v Juhoslávii, ako sa tomu hovorí tak všeobecne, by som bol schopný zvládnuť aj s hosťom asi za jednu reláciu. No ale potom neskôr, ako sme začali túto reláciu robiť, sa ukázalo, že tá téma je tak široká a uh, také rôzne udalosti do toho vstupujú široko spektrálne, že jednoducho sa ukázalo, že to je nereálne túto tému uzavrieť v jednej relácii. Ak, ak máme byť aspoň trošku podrobný a dopodrobná vysvetliť, čo sa vlastne v bývalej Juhoslávii minulosti udialo. No a tak vznikol prvý diel, medzičasom aj druhý, a dnes teda sa vám prihováram v rámci tretieho, ako som už naznačil, zrejme podľa všetkého záverečného dielu v tejto našej veľkej téme o, o vojne v Juhoslávii. Pokiaľ ide o tie minulé diely, tak e, my sme v tých doterajších dvoch častiach e, hovorili predovšetkým o historických, nacionálnych, hospodárskych, ale aj geopolitických dôvodoch, ktoré boli akýmsi spúšťačom všetkých konfliktov, ktoré postupne zasiahli región Balkánu. Dotkli sme sa aj samotného konfliktu v Kosove, ale už sme nestihli v tej minulej relácii povedať, ako a prečo vlastne došlo k bombardovaniu Belehradu. No a odpovede na túto otázku a mnohé samozrejme aj iné budem opäť hľadať s človekom, s ktorým som spáchal aj tie predošlé dva diely. No a som veľmi rád, že tu sedí so mnou opäť e, v štúdiu osobne pán plukovník vo výslužbe Pavol Marko, ktorý e, v dobe, keď v Juhoslávii bola vojna, pôsobil ako vojenský vyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, no a je to bývalý prezident Únie Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky. Príjemný dobrý podvečer vám prajem. Dobrý podvečer aj všetkým poslucháčom prajem. Tak, ja sa k tomu prianiu samozrejme pripájam. Budem rád, ak do tejto relácie tak podobne ako do tých dvoch predošlých zasiahnete aj vyvážení poslucháči svojimi otázkami. Telefón, číslo ovládate, ale pre istotu vám ho poviem 048 381 0101 Telefóny budeme brať trošku neskôr, ak teda nejaké budú, ale maily nám už môžete písať v tejto chvíli na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk No a pokiaľ ide o e, ešte tú tretiu možnosť, ako sa môžete zapojiť do našej relácie, tak je to priamo cez našu stránku. Tam je trošku taká malá zmena. Eh, otázku nám môžete po, poslať tým spôsobom, keď si kliknete www.slobodnyvysielač.sk, tak v ľavom rohu vidíte taký, taký zelený eh, obdlžník otočený hore hlavou a je tam, že otázka do štúdia. Tam keď kliknete, tak sa vám otvorí taký kratučký eh, formulári, kde vyplníte meno, e-mail váš a pošlete nám otázku a tá nám príde. Takže toto je tretia cesta, ako sa môžete zapojiť do našej dnešnej debaty. Toľko na úvod z mojej strany. Pán Marko, my sme sa teda nevideli dva mesiace. Dva mesiace prebehli zhruba od toho druhého dielu relácie a za tie dva mesiace sa udialo e, veľa vecí rôznych ktoré nebudú súvisieť s tým, o čom budeme dnes hovoriť, ale neodpustím si túto úvodnú otázku, hoci nesúvisí s našou dnešnou témou, ale na môj vkus alebo pocit je to tak dôležitá téma, ktorú by som nechcel s vami obísť. Práve preto, lebo viem, že vy ste aj zbehli, pokiaľ ide o rôzne globálne, spoločenské, eh, politické záležitosti, konec koncov aj obranného charakteru a možno, že aj to, čo sa udialo, aj s týmto súvisí, tak práve preto aby ja vám tú otázku chcem položiť, hoci nesúvisí s našou dnešnou témou. Tá udalosť za tie dva mesiace, ktorá sa udiala, ako sme sa nevideli, ktorá je pre mňa mimoriadne dôležitá, je e, rozhodnutie britských voličov, ktorí sa rozhodli v nedávnom referende, v tzv. Brexite, že ich krajina, teda Veľká Británia, opustí Európsku úniu. E, taká štandardná jednoduchá otázka na vás, asi s komplikovanejšou odpoveďou. Vy ste tento výsledok čakali, potešil vás, zaskočil. Ako vnímate to, čo sa udialo vo Veľkej Británii nedávno? No, predovšetkým, než prídem k samotnej odpovedi, hovoríte dva mesiace, to sa mi nechce ani veriť, pretože ten čas tak strašne rýchlo Apríli, no, to bolo. uteká. Ja som tie dva mesiace mal strašne veľa aktivít, ale teda poďme k samotnej tej otázke. No, Eh, ja som určitým spôsobom očakával, že to takto dopadne a bolo na to niekoľko aj signálov, eh, nielen v samotnej Británii, ale vôbec aj v Európskej únii eh, v rámci toho diania celosvetového. Napriek tomu, že to bol veľmi tesný výsledok, alebo možno práve preto, že to bol veľmi tesný výsledok, aj teraz sa objavujú nejaké aktivity, aby bol spochybnený ale napriek tomu všetkému si myslím, že pre Európsku úniu to môže byť dobrý signál. Pretože Európska únia, tak ako funguje, e, určite nie je na tej správnej ceste a myslím, že to pochopili všetci lídry e, nielen e, v samotnom Bruseli, ale aj v jednotlivých krajinách Európskej únie. Zaznievali rôzne hlasy, rôzne výzvy na to, aby sa veci riešili iným spôsobom. Takže podľa mňa Eh, Brexit možno prišiel niektorým aj vhod na to, aby nastal čas na, neviem, či mm, reformu alebo obrodu Európskej únie, alebo zánik Európskej únie a vytvorenie nejakého nového spoločenstva. Každá z týchto alternatív je možná, reálna. Otázka je, že ako sa rozhodnú eh, lídry jednotlivých eh, členských krajín. Uh-huh. A myslím si, že v krátkej dobe sa to bude e, určite nejakým spôsobom postupne e, dostávať na svetlo. To je zvláštne, čo hovoríte, že teda istí politici európsky, teraz hovoríme o vysoko postavených politikoch, by si takýto scenár mohli prijať. Tak dve otázky. Tá prvá konšpiračná, že mohlo to byť takto pripravené, aby to takto dopadlo? Uh, viete, Keď si to prijali? Viete, pripravené, no ak zlyhali niektoré iné mechanizmy, E, ktoré možno nebolo možné použiť z toho dôvodu, aby e, nestratili tvár, pretože pochopili, že niektoré veci sa nerealizujú v rámci Európskej únie dobre, tak z tohto dôvodu to mohlo byť priateľné a pripravované. E, samozrejme, že taká vec sa nedá pripraviť jednoducho, ale konec koncov o referende Eh, o zotrvaní alebo nezotrvaní v Európskej únie Veľkej Británie sa hovorilo viac ako rok. Takže v tomto smere určite sa dá hovoriť aj o tom, že to nejakým spôsobom mohlo byť pripravované. Mm-hmm. Dobrá, a tá druhá otázka, vravíte, že niektorým politikom to mohlo vyhovovať, tento scenár, no lenže tak potom prečo my z ich úst dnes po- počúvame, že teda Británia sa rozhodla veľmi nesprávne, zlé, hovoria to všetci, hovoria jednohlasne v podstate, že tento krok Veľkej Británie ľutujú a naznačujú, že teda Británia na toto veľmi nepekne doplatí a zároveň naznačujú, že teda v Británii už vznikajú tlaky na opätovné prehodnotenie tohto postupu, lebo že Briti sa ráno zobudili a, a zistili, že čo strašne urobili a teraz by to chceli strašne prehodnotiť, <laughs> tento svoj krok. A za týmto účelom teda majú teraz organizovať ďalšiu petíciu za opätovné referendum k pripojeniu Európskej únii. Tak len tá otázka, že prečo nám to potom tí politici hovoria, tak by mali povedať, že, že v poriadku, však eh, aj tak sme chceli reformu, vidíme, že to ide zle, takže v podstate zoberieme to ako fakt a skúsime teda re, zreformovať nejak tú úniu, ako ste aj vyhovorili, že je to potrebné. Ja, ja viem, že zapýtam teraz naivne, ale ja by som to tak bral, že, že ak niečo cítia, že nejde dobre, tak by mali povedať, no nejde to správnym spôsobom, Briti sa rozhodli, je to jasný dôkaz toho, že to nefunguje správne, takže tento krok prijímame a, a je to pre nás isté poučenie, do budúcna výzva a je nejaké také slova, ale my počúvame presný opak tých politikov. Áno, no pokiaľ by to takto nehovorili, tak by vlastne popreli samých seba a otvorene by priznali, že sa milili a to predsa asi ťažko niektorí z týchto e, európskych politikov, ktorí sa zasazovali o to, aby Európska únia sa neustále rozširovala. Dokonca tu boli e, snahy o e, vytvorenie Európskeho superštátu, a tým, keby toto všetko popreli, tak by popreli samých seba, že sa teda zmýlili. Konec koncov takých signálov, že sa zmýlili, už bolo vyslané viacej, aj v súvislosti s, eh, migračno, s migračnou krízou, v súvislosti s Ukrajinou. Takže eh, tých chýb určite eh, by sa dalo narátať aj viacej na tej ceste, ktorou Európska únia kráča, ale vždycky je jednoduchšie, ak sa nájde nejaký dôvod, ktorý otvorene ukáže niektoré problémy mhm. a E, nikto nebude musieť priznať, že to je jeho chyba. A každý sa tom tým problémom bude musieť zaoberať. Takže je to jednoduchšie riešenie určite pre všetkých. Také niečo, ako urobil David Cameron, asi nemôžeme očakávať od Junckera, od Šulca, od Tuska, prípadne od pani Merkelovej, že by nejak odstúpili, lebo si uvedomili, že spravili chybu, že teda toto je aj ich maslo na hlave, čo sa momentálne deje, toto asi nemôžeme očakávať. To je dobrá otázka, ale je veľmi ťažké na ňu odpovedať, lebo všetko bude záležať od toho, ako sa situácia bude vyvíjať. E, bude veľmi záležať aj na tom, ako sa bude situácia vyvíjať aj v samotnom Európskom parlamente, pretože aj v samotnom Európskom parlamente existuje niekoľko frakcií. Existujú aj tam niektoré frakcie, ktoré e, tvrdo kritizovali e, súčasný stav Európskej únie a uvidíme, že aký pomer síl nastane ale e, čo podľa mňa bude oveľa dôležitejšie a na čo sa bude čakať aj so samotnou realizáciou tohto, výsled, tohto výsledku v Británii, tak budú reakcie v ďalších členských krajinách. Pretože pokiaľ nastane nejaký domino efekt, o ktorom sa tiež hovorilo, že môže nastať v prípade Brexitu, no tak to potom bude ešte jednoduchšie realizovať ten proces obrody alebo proces úplnej zmeny fungovania Európskej únie. Uh-huh. No, s týmto súvisia ešte jedna moja otázka ohľadom Veľkej Británie, ktorá je teda hlavní protagonisti typu Boris Johnson alebo e, Nigel Farage hovorili teda, že si prajú veľmi vystúpiť z Európskej únie. Nie len oni, ale aj samozrejme boli také hlavné tváre toho celého. No a keď sa to vlastne podarilo, tak teraz zaujali akoby takú zdržiavacú taktiku a sám Boris Johnson hovoril, že my sa s tým článkom 50, ktorý teda hovorí o tom, že e, o vystúpení z únie nebudeme nejako ponáhľať, to je otázka na do budúcna, to ani neriešime. Čiže čo vy vidíte, čo je za tou, za tou taktikou zdržiavacou teraz zo strany Veľkej Británie? Prečo nejak ako už dávno nepodala žiadosť, neuplatnila ten článok 50 o vystúpení. Prečo teraz takáto zdržiavacia taktika zo strany Londýna? No áno, no tak e, možno, že je tu treba vidieť aj niektorý, jeden ďalší rozmer, ktorý súvisí s Európskou úniou a to sú výrazne narušené vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom, e, ktoré sa prejavujú predovšetkým aj v podobe predlženia sankcií, s ktorými mimo iné niektoré členské krajiny Európskej únie nesúhlasili. A, e, a možno, že sa bude čakať aj na to, že ako teda budú reagovať aj ďalšie krajiny, ale predovšetkým z toho dôvodu, že pravdepodobne pre mnohé krajiny a predovšetkým líderské krajiny Európskej únie je e, zrejme dôležité, a to aj potom, ako stroskotal plán, e, pôvodný plán s Ukrajinou, obnoviť vzťahy s Ruskom. Alebo aspoň nejak obrúsiť tie hrany. E, pretože Rusko, či si to niekto priznával alebo nie, je veľmi významný partner a to nie len pre Európsku úniu, ale aj pre ďalšie regióny sveta. Ale pre Európsku úniu predovšetkým z toho dôvodu, že je tu veľká energetická závislosť mnohých krajín mm. na Rusku. E, Rusko je veľmi e, dobrý, dlhoročný, tradičný obchodný partner, veľmi zaujímavý partner a e, naviac Rusko je aj rešpektovaný partner ako veľmoc. A to nielen z hľadiska geografickej veľkosti, ale napríklad aj z hľadiska vojenskej sily z hľadiska kozmického programu a ďalšie a ďalšie oblasti. Takže určite pre mnohé krajiny a predovšetkým vyspelé krajiny alebo tie vyspelejšie krajiny Európskej únie Ehm, musí byť táto situácia tých e, narušených vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom problematická a možno mhm. aj touto cestou sa bude dať niečo s touto otázkou robiť. Že vla, vy vlastne hovoríte, za, že za tou vyčkávacou taktikou Veľkej Británie je taký trošku kalkul, že čo urobia ďalšie krajiny, či sa, či sa tiež nepripoja k, k takémuto scenáru, že by vystúpili. A teda vidíte to na pozadí ekonomických sankcií s Ruskom. Ak by toto tak bolo, tak potom vy vlastne naznačujete, že, že Európa by sa tak trošku ako by chcela osamostatniť od tej politiky, ktorú doteraz razila vo vzťahu k Rusku, ktorá bola do veľkej miery ovplyvňovaná Washingtonom. Americkou politikou, áno. Hej, ale, no ale to sa Spojeným štátom nebude páčiť. Toto. Ale to je zretelné. Pozrite sa, minister zahraničných vecí John Kerry aj myslím, že dneska alebo včera sa vyjadroval k tejto otázke a konec koncov zazneli už aj komentáre k návšteve prezidenta Obamu vo Veľkej Británii, e, kde po e, referende e, vo Veľkej Británii E, sa ozvali analýzy e, tejto návštevy a porovnávali vlastne vyjadrenia prezidenta Obamu s prezidentom Putinom, kde prezident Putin v samotnej Veľkej Británii je označovaný ako väčší štátnik ako prezident Obama z hľadiska jeho e, reakcie na Brexit. Hm. Takže je tu naozaj vidieť a treba si všímať tieto komentáre, Eh, či už zo strany Spojených štátov alebo Ruska na, na túto udalosť, pretože eh, Rusko sa určite nebude aktívne nejakým spôsobom zapájať do toho procesu nejakej reformy eh, alebo obrody alebo zmeny Európskej únie pretože určite by to bolo použité proti nemu, ale veľmi pozorne to bude sledovať. A možno medzi riadkami sa bude dať čítať, že ako sa celá situácia toho obnovovania vzťahu Európskej únie a Ruska bude ďalej mm. vyvíjať. No ono sa všeobecne tvrdí, že, že Veľká Británia fungovala ako taká spojka pre Spojené štáty americké, cez ktorú si práve Spojené štáty cez Anglicko presadzovali svoj vplyv v Európskej únii. Na druhej strane všetci tí, ktorí sa ako tešia, že teraz tým, že Anglicko vypadne, tak sa akoby preruší to spojenie zo, z USA. Treba povedať asi, že ale však nič sa nemení, lebo, lebo Británia naďalej ostáva v NATO. A tam ten asi vplyv ďalej bude teda fungovať zo strany eh, USA. Osobne si myslím, že sa ten vplyv nezmení, alebo aspoň snahy o ten vplyv sa nezmenia, eh, pretože všeobecne eh, je už dneska vnímaná Európska únia nie tak markantne z hľadiska vplyvu na alebo vplyvu vzťahu Európy a Ruska, ako je vnímané NATO. Uh-huh. NATO určite má oveľa e, silnejšiu pozíciu na relácii medzi Európskou úniou a Ruskom, čo je konec koncov vidieť aj na posledných udalostiach veľké cvičenie v Polsku, teraz rozmiestňovanie nových jednotiek v pobaltských krajinách. V Polsku určite bude nasledovať aj e, Rumunsko, Bulharsko. <laughs> Pravdepodobne sa niečo pripravuje aj na Slovensku takže e, ten vplyv e, Európskej únie na vzťahy s Ruskom určite nie je taký silný, ako je vplyv cez mm-hmm. NATO. A v tomto smere aj Američania jednoznačne potvrdili, že Veľká Británia je, patrí medzi najsilnejších partnerov a tým bolo povedané všetko. Hej. Čiže vo vojenskej oblasti tam majú jasné páky, ako teda vplývať na na európske krajiny, ale, ale minimálne v tej, v tej ekonomickej oblasti tým, že by Británia vystúpila z EÚ, strácajú Spojené štáty ten vplyv, ktorý mali. Po ekonomickej stránke asi. No neviem, či strácajú. A, e, určite bude trošku problematické teraz realizácia e, dohody TTIP. To som práve mal na mysli. E, to určite bude problematická otázka. E, ale je treba povedať toľko, že z hľadiska Brexitu Eh, tých možností o vystúpení niektorých krajín z Európskej únie už v minulých rokoch tu bolo naznačovaných viacej, dokonca bolo volané potom, aby Grécko bolo vylúčené z Európskej únie. Ale pokiaľ by sa bolo stalo to, tak eh, by to pre jednotlivé krajiny Európskej únie určite malo oveľa väčší ekonomický dopad, ako, má, eh, ako bude mať dopad to, že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie. A, a to nielen na Európsku úniu, aj keď bude to mať e, možno väčší dopad na slabé, slabšie ekonomiky ako na tie silnejšie, ale samotná ekonomika Veľkej Británie je dostatočne silná, aby dokázala tomuto čeliť. Mm-hmm. E, zatiaľ čo iné štáty, ktoré by, sa to, ktoré by sa dali na túto cestu, by to možno prežiť nemuseli. Slovensko určite nie, mhm. pretože tá štruktúra ekonomiky, tak ako tu bola za posledných 25 rokov e, urobená, E, jednoznačne e, je naviazaná na ekonomiku Európskej únie. Mm. Posledná otázka k tejto téme a potom pôjdeme už k tej našej, k Juhoslávii. V Európskej únii prevládajú momentálne, mám taký pocit, dva názorové prúdy. Jeden názor hovorí, ten, ktorý sa, ktorým sa išlo doteraz, užšia integrácia, užšia spolupráca, obmedzenie vplyvu národných štátov, obmedzenie tradícií, kultúr a všetko to má sa tak ako zmiešať dokopy za účelom vytvorenia Spojených štátov európskych. Hovorí sa tomu ušia integrácia, to je to čarovné slovíčko. Druhý názorový prúd hovorí nie, nie, nie, ako teraz Briti. Národný štát je na prvom mieste, naše tradícia, naša kultúra a tak ďalej. No a hovorí sa teraz, že po tomto britskom referende sa môže ľahko stať, že akoby sa do popredia znova dostane teraz to, čo Angličania tvrdia, že je národný štát na prvom mieste a tak ďalej. Čiže ten scenár je následovný, že Európska únia ako taká by sa rozpadla, ale fungovalo by ďalej to spoločenstvo krajín, ale už len čiste na ekonomickej báze, ako nejaký spoločný hospodársky priestor, ale veci ohľadom národných štátov, o, na, ohľadom, ja neviem, e, utečeneckej krízy, gender ideológie a všetkých tých vecí, ktoré sa nám teraz tu tlačili, navzdory tomu, že to povedzme sme nechceli, alebo aj iné štáty, že s týmto sa prestane. Je takýto scenár podľa vás reálny, alebo je to skôr taká <laughs> ideálna vízia, ku ktorej nedôjde? Podľa mňa nie len, že je reálny, ale je nevyhnutný. E, práve v tomto smere si myslím, že by sa Európska únia mala obrodiť alebo zmeniť že celá tá spolupráca, a tak to malo byť od samého začiatku, podľa môjho názoru, mala byť postavená predovšetkým na hospodárskej spolupráci. E, strata e, suverenity jednotlivých členských krajín v tých ostatných oblastiach, tak ako ste ich vymenovali, určite nie je pre žiadnu krajinu výhodná. E, ukazuje sa, že nerešpektovať špecifika jednotlivých krajín nie je správna cesta. A Tých signálov, že to tak bude musieť byť, existuje viacej. Ja spomeniem len jeden, napríklad e, Maďarsko je veľmi príznačné tým, e, že veľmi kritizuje európsku politiku, politiku Bruselu a prezident Orbán nedávno vyhlásil, že Maďarsko sa bude orientovať predovšetkým na oblasť polnohospodárstva a oblasť zdravotníctva. Doslova budem parafrázovať Orbána, keď povedal, že my e, budeme potravinovo sebestační a ostatní nás bude, budú prosiť, aby sme im pomohli. A čo sa týka zdravotníctva, tak e, samozrejme, keď je zdravý národ, tak určite môže byť zdravšia aj ekonomika. Mm. E, táto rovnica platí a vždycky platiť bude. Ehm, možno by niekoho mohlo napadnúť, že aj u nás sú tieto veci aktuálne a mali by sme sa im venovať. Konec koncov zaznievajú také témy, že sa im treba venovať, okrem toho ešte školstvo. Len treba povedať, že Maďarsko je v situácii, kedy si to môže viac dovoliť ako Slovensko, pretože Maďarsko má vybudovanú cestnú infraštruktúru. Dialnice, ktoré sú vybudované v Maďarsku, my ešte dlho, dlho takú sieť dialničnú nebudeme mať. A toto v dnešnej dobe pretechnizovanej a e, kedy všetko naozaj je veľmi závislé na tom, ako je možné prepravovať tovary, e, teda keď ekonomika bude fungovať, výmena tovarov, tak potom sa môže štát venovať týmto naozaj veľmi dôležitým mm. oblastiam. No, uvidíme, ako to celé dopadne. Teraz tento týždeň v piatok sa Slovensko ujíma predsedníctva v Európskej únie. Takže uvidíme, do akej miery. Možno aj práve ten slovenský prvok e, zohrá tú kľúčovú úlohu v tom, že jednoducho sa možno tie misky váh naklonia tým smerom, kde sme si to ešte pred britským referendom nevedeli ani len predstaviť. Myslím si, že od Slovenska sú veľké očakávania, ktoré neboli možno ani vyslovené. Ja osobne neviem, či môžem vysloviť takú hypotézu, ale e, Môžete. osobne <laughs> som presvedčený vnútorne o tom, že Ehm, mám taký pocit, že Slovensko bude využité práve výrazným spôsobom počas predsedníctva na obrusovanie tých hrán medzi Európskou úniou a Ruskom. Uh-huh. A povie sa to, že lebo Slováci na to tlačia, tak keď to tak, je na, na, ehm, hej, na stene tento Slovensko problém, bude tak... predsednícka krajina, takže hej. svojím spôsobom bude rozdávať tie noty. Uh-huh. Hej, takže môže nastolovať e, témy, takže aj keď bolo naznačené už aj premiérom, že akým témam sa bude, že sa bude venovať spoločným témam predovšetkým a nie národným mm. e, počas predsedníctva, ale toto je predsa spoločná téma. Hej. No dobre, máme jej pol hodinku za sebou. To som nečakal, že sa takto pri, pristavíme dlhšie, ale, aj nelutujem to a som rád, že ste aj vy povedali tento názor. Ja často teraz, keď máme rôzne témy, tak predsa len hosti k tejto téme trošku vrátim, lebo mám naozaj ten, ten dojem, že to je veľmi dôležitá téma a som rád, že ste k nej povedali aj vy niečo. Ideme si spraviť taký predel, aby nás tá hudobná e, vložka, ktorú sem teraz ideme dať, tak trošku preniesla do tej témy, ktoré sa venovať budeme. Dnes je to o to krajšie. Vy, vy ste donesli aj nejaké CDčka so srbskou hudbou, tak čo si dáme na úvod? Má tu nejakú štvorku z prvého CDčka. Čo to bude za pesnička? Áno, Viete to tak, nejak tak eh, trošku komentovať? Je, je to výber od Hari Mata Hari a bude to pesnička Kuty Kosudbina. E, eh, takto to znie v, sr- v srbštine a tá pesnička vlastne, tak ako všetky ostatné balady od Hari Hari sú, e, sú z tematiky tých e, najlepších ľudských citov, teda mhm. lásky. A to je taká nejaká populárna spevačka v Srbsku. To, to je spevák. Čiže to je spevák? To je spevák, áno. Ha, hata Matahari. Hari, Hari Matahari. Eh, hata, hata, Hari Matahari, no dobre. To je jeho umelecké, či on sa tak naozaj volá? To je jeho umelecké meno. Umelecké meno. Dobre, tak si ho poďme vypočuť. mislim na i nije me sram kad oči zasuze do stara ljubav piše stihove Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii, v rámci ktorej, zopakujem hlavne pre tých, ktorí možno prišli trošku neskôr k našej relácii, v rámci ktorej sa dnes, v, ono to tú prvú polhodinku tak nevyzeralo, lebo sme sa bavili o Brexite ako o vážnej téme, ktorá momentálne hýbe tak domácou, ako aj zahraničnou politicko-spoločenskou e, pôdou. Ale my sa dnes budeme v rámci tretieho dielu záverečného venovať opäť e, tej našej veľkej téme, ktorú s pánom plukovníkom vo výslužbe Pavlom Markom e, rozoberáme. A to je téma, ktorej sme dali taký názov, že bolestná pravda o vojne v bývalej Jugoslávii. Ja len tak v skrátke som si tuto vypísal, že čo sme vlastne v tom minulom dieli už rozobrali v tých dvoch, aby som to tak trošku vás dostal do tej, do tej problematiky. My sme sa venovali vlastne tomu, ako ako vôbec došlo k tomu, že sa v Kosove, ktoré bolo kolískou srbského národa, objavila albánska menšina? Hovorili sme o tom, kedy tam Albánci prišli, za akých okolností, na základe čoho si začali postupne albánska e, vzrastajúca menšina robiť nároky na Kosovo. Hovorili sme aj o tom, že postupne sa Kosovčania začali radikalizovať, pričom sa neštítili ani teroristických útokov na Srbov. V tom predošlom dieli e, sme zároveň dali aj odpoveď na to, čo sledovali e, týmito svojimi útokmi voči Srbom a srbským kultúrnym pamiatkám, ako na toto konanie kosovských Albáncov reagovali jednak samotní srby a takisto aj svet. Až sme sa napokon dopracovali k mimoriadne kontroverznej téme k masakre v Račaku, o ktorom oficiálne zdroje tvrdia, že tam srbské jednotky povraždili 45 kosovsko-albánskych farmárov. No ale vy, pán Marko, vy ste podobne ako iní, nie ste v tomto smere jediný, je tých odborníkov, ktorí sa v tejto téme vyznajú. Vy ste podobne ako oni spochybnili túto verziu, e, túto oficiálnu verziu e, a skôr ste teda naznačili, že Gračaku muselo takýmto spôsobom dôjsť, pretože to mala byť udalosť, ktorá potom následne mala naštartovať ďalšie udalosti. No a e, to, ale čo sme už ako nestihli povedať, po Račaku bola e, rombujská e, mierová konferencia, lebo Račak to sa tak niekde označuje, že to bol ten spúšťač, ale po samotnom Račaku ešte nedošlo k bombardovaniu, tam ešte bola jedna udalosť a to bola práve tá, tá konferencia mierová to je myslím francúzske mesto alebo zámok Rambuje? Čo Rambuje to je, je francúzske, francúzske také sídlo. sídlo. Áno. A tam sa proste diala taká mierová konferencia. Tak o tom sa teraz budeme rozprávať, lebo tým sme vlastne končili ten druhý diel. No, ja som si to dnes aj tak trošku pripravil, že budem tu púšťať také kratšie e, zvuky, e, pretože v minulosti e, som tému Juhoslávie rozoberal s Emilom Pálešom. My sme sa venovali americkej politike zahraničnej a prechádzali sme rôznymi obdobiami, kedy v akej krajine zasahovali a akým spôsobom. No a dostali sme sa aj k Juhoslávii. Tak zo pár tých zvukov som si postriehal a budem ich tu púšťať. Aj hneď vám za chvíľočku jeden pustím a bude ma zaujímať váš názor naň. No, ja len tak skonštatujem na úvod ešte, e, pokiaľ ide o, to, o tú Rambujskú mierovú konferenciu, o, ktorom sme teda, o ktorej sme hovorili v samotnom závere minulej relácii, e, E, udalosti, ktoré sa spájajú s Rambujskou mierovou konferenciou, označujú niektorí odborníci za rovnakú, ak nie aj väčšiu nespravodlivosť, k akej došlo už v spomínanom Račaku. E, pri masakre v Račaku sme konštatovali, že išlo o nespravodlivosť voči Srbom, ktorá mala byť zámienkou pre spustenie ďalších neodvratných udalostí zo strany USA. No a to je taká tá moja prvá otázka na vás, že dá sa tak nejak podobne, v podobnom duchu nespravodlivosti hovoriť aj potom následne o tom, čo sa dialo v Rambuje? Bolo to nespravodlivé? Tak e, neviem, či sa dá hovoriť o týchto veciach ako o oddelených, e, pretože je to vlastne taká, taká reťaz udalostí, ktoré keby neboli pospájané, tak e, by vlastne neboli reťazov a boli by jednotlivé samostatné udalosti. Ale v tomto prípade e, Rambu je, je priamo naviazané e, na udalosti, ktoré sa odohrali aj, aj v Račaku, alebo tak, ako boli prezentované teda. Mm. A samozrejme, že tých e, ohníviek v tej reťazi bolo oveľa viacej, aj predtým, aj potom. Ale v každom prípade e, cieľom bolo to, aby Srbí e, v konečnom dôsledku prišli o Kosovo, mm-hmm. aby boli označení ako národ, ktorý páchal genocídu na albánskom národe v Kosove a aby na dlhé roky e, boli odsúdení na opor- opovrhovanie. Je to naozaj zaujímavé aj z toho pohľadu, že ešte do konca 80. rokov Srbi boli považovaní za národ e, hrdinský, pretože e, v obidvoch svetových vojnách, či to bola prvá alebo druhá svetová vojna, sa takto prejavili a preukázali, ale nie len vo vojnách, ale potom aj v povojnovom e, vývoji vlastne Srbi boli dominantným národom v rámci bývalej Juhoslávie a konec koncov veľa nasvedčuje aj to, že hlavným mestom bývalej Jugoslavie bol Belehrad. Takže hlavné mesto Srbska. No a potom sa to zrazu otočilo a na to zrejme bol nejaký dôvod. Mhm. Takže naozaj je to e, taká reťaz, ktorá sa nedá chápať ako jednotlivé udalosti, ale určite, určite majú medzi sebou súvis a mali plniť tento účel. Mm, čiže po jednej nasledovala druhá, ktorá akoby na ňu nadvezovala. Ja som Aj. veľmi rád, že ste tento príklad tej reťaze použili, lebo to je zrejme naozaj tak, že po tom prvom ohnívku tej reťaze, ktorým bol, a tých ohniviek bolo viacej, ale aby sme ostali pri tej téme, ktorú momentálne riešime a hovorili sme o Račaku ako o zinscenovanej udalosti, tak práve po tomto NATO vydalo vyhlásenie, to mám tuto napísané, vyhlásenie, v ktorom oznámilo, že Severoatlantická rada sa dohodla, že generálny tajomník NATO môže povoliť letecké útoky proti cieľom na území Jugoslávie. To nasledovalo poračaku. Ale toto ešte nemožno považovať za akože začiatok bombardovania. To bolo skôr len také akoby taká taká hrozba zo strany NATO, ktorá mala akoby prímeť Srbov a Kosovčanov k tomu, aby si sadli za jednotný rokovací stôl. Eh, rambujské rozhovory sa začali 6. februára v roku 1999. A eh, bol tam prítomný generálny tajomník NATO, vtedajší Javier Solana, ktorý rokoval s oboma stranami. No a vyzeralo to tak, že eh, tá úvodná fáza rokovaní medzi Kosovčanmi a Juhoslav a, a, a Srbmi teda bola úspešná. Rokovania ako to mám tuto napísané, viedli k dohode medzi Srbmi a Kosovčanmi a všetko vyzeralo ideálne, lenže sa udialo niečo, čo na prvý pohľad bolo nepochopiteľné. kým 18. marca roku 1999 albánsky, americkí a britskí delegáti podpísali to, čo je známe ako Rambujská zmluva, juhoslovanské a ruské delegácie túto zmluvu odmietli. No a dôvody, prečo sa tak stalo, vysvetlil práve v tej jednej z relácií, a chcem teraz spustiť ten zvuk a bude ma zaujímať, čo vy k tomu dodáte. Tie dôvody, prečo vlastne urobili Srby spolu s Rusmi taký neuveriteľný krok, že bola mierová dohoda, všetko vyzeralo ideálne, Američania podpísali, Briti podpísali, Albánci podpísali a Rusi zrazu urobili spolu s, so Srbmi takýto neuveriteľný krok. Prečo? Vysvetlil Emil Páleš a pustíme si ten jeho zvuk. Čo sa tam udialo? No, verejnosť dostane iba to, že proste, že Srby nechcú sa dohodnúť. Mm-hmm. Nechceli pristúpiť na mierovú zmluvu. A preto bolo potrebné proti ním zakročiť. Čo tam ale bolo v tej zmluve? No, tam sa dva mesiace rokovalo. Tí Srby pristúpili takmer úplne na všetko a vraj boli ochotní všetko, okrem okrem jednej veci, že, že im dali vlast, že, že maj, nech majú totálnu autonómiu, vlastný parlament, vlastný najvyšší súd, vlastnú tajnú službu, právo veta v srbskom parlamente, dokonca vlastnú zahraničnú politiku, čo ani nechápem, že to už potom není, to je iný štát. Že všetko im chceli, že len chceli, že nech to ako zostane súčasť Srbska. Čo, čo, čo bola, lebo to nikdy ešte neotrhli zo žiadnej krajiny nič násilím toto nebolo od druhej svetovej vojny, čiže to bola normálna požiadavka a, a lenže oni, že sa dohodli a po dvoch mesiacoch hrozil trvalý mier medzi Srbskom a Kosovom. Hrozil. A posledný <clears throat> deň rokovaní, po dvoch mesiacoch posledný deň o 9.30 ráno, že končia rokovania dnes a zrazu prídu s takým papierom, amici, že tuto je to znenie zmlu- tuto je znenie zmluvy. Úplne bez ohľadu na všetky rokovania tých všetkých strán prídu s papierom niekto, že toto je znenie zmluvy a ultimátum. Berte alebo nechajte tak. Take it or leave it. Oni sami napíšu a tam je čo? Tajné dodatky, dodatok B, eh, kde bolo okrem iného úplná vojenská okupácia celého Srbska Čiže keď išlo o Kosovcov ochrániť, tak povedzme mohli aj otrhnúť to, to Kosovo a tam dať tie vojska a Srby by sa tam vôbec nedostali. Nie, oni chcú, že celé Srbsko sa musí podriadiť okupácii. A teraz tam bolo, že, že v celom Srbsku bude armáda NATO obsadiť celú krajinu, bude využívať všetky infraštruktúry, na čo, čo si zmyslia, čo majú chuť, ukážu, chceme toto, toto, E, tam ten, tie územie, pozemok, budovy, že všetko si môžu zobrať, všetko môžu používať, prebudovávať, využívať, ako chcú, na čo chcú, za náklady Srbov, všetko Srby musia darovať, dať, platiť, koľko chcú, dokedy chcú, na čo chcú. E, teraz bod bol, že budú absolútne vyňatí z trestnoprávnej zodpovednosti, že čo kdokoľvek tam budú tí, títo, tá armáda, že nebudú môcť byť nejako vypočúvaný, zadržaný, súdený, trestaný za akékoľvek trestné činy, ktorí by sa dopustili v Srbsku. Čiže budú úplne akože vyňatí mm, imunitu totálnu mať, trestnoprávnu. Naopak oni môžu ľubovolnú osobu v Srbsku zachytiť, uväzniť, ja neviem čo tam mučiť, vypočúvať, potrestať, obsodiť. Čiže totálna kapitulácia a obsadenie, ako keď vás porazili, že, že ste obsadení, ja neviem, ja keď Hitlera porazili, že proste ste úplne vydaní na pospas ako, ako nesvojprávna krajina. Toto bolo v tajnom dodatku B. A to mal Miloševič prijať. A to samozrejme bolo absurdné, že on to nemohol prijať. A povedali potom, že uh, návonok len Amerika, že Miloševič odmietol diskutovať o kľúčových bodoch dohody, mhm. ktoré ale nesmieme vedieť, lebo boli v tajnom dodatku. A tá Medlin na lunok v novinách máte tie, tie, tie všeobecné formulácie, tie keci, také tie pseudoznejúce, že, že Obrajtová, že poslali sme rokujúcim jasnú správu. My sme rokujúcim poslali jasnú správu. Pristupujte k rokovaniam seriózne. Hm. Chápete, no to, to je ženská, nie? Diplomatka to. Ale potom tí, čo tam boli, tam tí diplomatie, novinári hovoria, že tam, čo že ona povedala, že zvýšili sme látku dostatočne na to, aby to bolo nepriateľné pre Srbov. Potrebujú nejaké to bombardovanie, tak ho dostanú. They need some bombing, so they will get some. Dopredu dohodnuté, nemali na výber E, rokovania boli úplne zbytočné. Tie, bolo to, to, to nikoho nezaujímalo, tam bolo pripravené, že musí byť vojna a tie požiadavky musia byť také, aby, aby to nemohli prijať úplne ponižujúce a aby ste mohli tú vojnu skutočniť. No tak im to posledný deň dali, nepriateľné, nechceli, a tak ideme. A bombardovali ich 78 dní. Tak, počuli ste názor Emila Páleša a mňa teraz zaujíma Zase jednoduchá otázka. Je to, čo povedal Emil Páleš, pravda? No, pozrite sa, už eh, sám Páleš hovorí o tom, že bol tajný dodatok k tej zmluve v Rambuje. Eh, všetky takéto zmluvy určite majú rôzne dodatky, aj také, ktoré sa verejne nepublikujú. No predchádzajú tomu veľmi náročné eh, rokovania a v tomto prípade je treba ale povedať niekoľko poznámok. Bombardovanie Jugoslávie bolo pripravované ďaleko predtým, ešte pred samotným Rambuje. Na, na to sa pripravovalo na túto operáciu, ale potrebovalo mať e, nejaké zázemie na to, aby to vypadalo, že to naozaj nebolo že nebolo naozaj možné predísť tomuto a hlavnú vinu bolo treba hodiť na Srbov. Ale e, každý, kto bol v tej dobe vo vtedajšej Zväzovej republiky Jugoslávia, čo bolo Srbsko a Čierna hora, tak určite si musí pamätať, že v októbri 1998 bola prvá evakuácia ambasád členských krajín NATO do e, Macedónska a do Maďarska predovšetkým, ale aj niektoré aj, aj domov odchádzali. Mm-hmm. A prečo tá evakuácia bola? Druhá potom bola v decembri. Ja som to osobne zažíval. Aj keď Slovensko v tej dobe ešte nebolo členskou krajinou NATO, ale všetky ambasády dostali výzvu na evakuáciu minimálne žien a detí. Pritom naťacké krajiny evakuovali celé ambasády. Mm-hmm. A v októbri to bolo prvýkrát, keď e, moja manželka musela aj s cerou odísť v rámci takejto evakuácie. A v decembri bola druhá takáto evakuácia. No a potom samozrejme v tom marci bezprostredne pred bombardovaním bola tretia evakuácia. Mm. Takže ten tlak na Srbsko bol ďaleko predtým, než došlo k samotnému Rambuje a o čo tam asi mohlo ísť, dosvedčuje aj to, o čom hovorí Emil pán Páleš. Pán Páleš. E, jednoznačne sa potvrdilo, že Američania mali svoje záujmy e, mať e, veľmi silnú vojenskú prítomnosť v tejto balkánskej krajine a konec koncov po osamostatnení Kosova je v Kosove vybudovaná najväčšia vojenská americká základňa. Bone Steel. Takže E, všetko toto potvrdzuje a naznačuje, že áno, i musí existovať dodatok tajný, ako hovorí v tom príhovore mhm. pán Páleš, ktorý ja som ho síce nevidel, ale sú teda indície, o mhm. ktorých som ja teraz hovoril, že ten obsah môže byť veľmi blízky tomu, čo tu zaznelo. No, Henry Kissinger, to je e, americký diplomat, ktorý bol poradcom prezidenta Nixona e, pre otázky národnej bezpečnosti, mal údajne teda vyhlásiť takúto vec, že žiadny srbský politik nikdy nemohol akceptovať takúto dohodu, pretože žiadala, aby mali jednotky na to možnosť pohybovať sa po území vtedajšej Juhoslávie, čo bolo nielen jasné spochybnenie suverenity štátu, ale opäť slova Kissingera – provokácia, ktorá, ktorá mala ospravedlniť bombardovanie. Respektíve, ako hovoríte vy, udalosť, ktorá len mala nám dať tak, akože nie na to chce tu niečo zlé robiť, to Srby sú a na nich to hodíme. No, to mal povedať Henry Kissinger. Keď si to teda zhrnieme, a teraz sa vás pýtam ako človeka, ktorý je znalý o oblasti obranných a týchto záležitostí vojenských. Takže keď si to zhrnieme, ak je pravda to, čo povedal pán Páleš a to, čo sa píše aj na internete, na Wikipédii to napríklad nájdete a to mám pocit, že je celkom taký zdroj, ktorému sa dá dôverovať. Ak si to teda zhrnieme, tak 18. marca roku 1999 albánsky, americkí a britskí delegáti, ako som povedal, podpísali to, čo je známe ako Rombujská zmluva, zatiaľ čo teda juhoslovanské a ruské delegácie ju odmietli. Eh, ten tajný dodatok mal byť o tom, že spravovanie Kosova vojskami NATO bude ako autonómnej provincie vnútri Juhoslávie o sile 30 tisíc vojakov NATO, aby udržali poriadok v Kosove, nerušené právo prechodu vojakov NATO cez juhoslovanské územie, vrátanie Kosova a spomínaná imunita pre NATO a jeho agentov eh, k juhoslovanskému právu. Eh, teraz mi povedzte, ako človek, ktorý pôsobil v týchto silových zložkách, takto poviem vojenských, Eh, ak by to takto bolo, je toto z vojenského hľadiska, strategického, vôbec pre nejakú krajinu priateľné, aby takéto podmienky prijala? Mm-hmm. To je dobrá otázka. Viete, ona je veľmi široká, ale my sme ešte nehovorili o tom, zaznelo to tu, že ani Rusi s tým nesúhlasili. Mm-hmm. Ale eh, presne o to ide. Eh, aj v tomto prípade vlastne išlo o to, že Amerika potrebovala sa priblížiť k Rusku vojensky, a veľmi silno práve touto prítomnosťou e, v Srbsku a na Kosove. E, konec koncov dnes sa tento scenár e, už viackrát potvrdil, keď vlastne celý ten polmesiac od balkánskych krajín až po Afganistan sa uzatvára tá americká prítomnosť v bezprostrednej blízkosti ruských hraníc. A tuto vlastne to predstavovalo medzeru. Lenže e, pokiaľ by sa to bolo udialo iným spôsobom, ako to urobili, e, tak by nemohli byť označení Srby za jednoznačných vyníkov mm. a Rusi by pravdepodobne boli reagovali inak. Rusi totiž počas bombardovania reagovali iba verbálnou podporou. Hovorí sa o tom, a je to vysoko pravdepodobné, že tam poskytovali nejakú podporu aj zbraňami, ovšem neboli to rozhodujúce zbraňové systémy. Eh, určite nie systémy protivzdušnej obrany, ktoré by boli závažným spôsobom narušili vzdušnú operáciu NATO eh, v Zväzovej republike Jugoslávia. Takže eh, tých momentov, ktoré potvrdzujú, že naozaj sa tieto udalosti mohli takto stať, je konec koncov viacej a môžeme si ich priblížiť aj z iných konfliktov úplne rovnaké podmienky pre americké vojska, alebo nie pre, len pre americké, ale pre NATO vojska platia v Afganistane. Američania tam tiež presadili e, totálnu imunitu hmm. voči domácemu právu pre stíhanie za akékoľvek prečiny, alebo dokonca aj náhodné usmrtenia, na, náhodné alebo omily, ktoré, ktorých sa často dopustili americké alebo naťacké vojska aj v Afganistane, ale aj v Jugoslávii, respektíve v Srbsku. Pretože sú predsa známe prípady, že bola bombardovaná utečenecká kolóna, bol bombardovaný vlak, bola bombardovaná nemocnica, dokonca pôrodnica, boli bombardované iné objekty, rodinné domy. No proste tých e, príkladov je strašne veľa. No a práve kvôli tomuto oni potrebovali mať Eh, takúto mm. imunitu. A teraz by som to chcel eh, trošku zlovodniť, že prečo to tak je. Eh, od polovičky 19. storočia sa začali formovať tzv. konvencie o vedení ozbrojených konfliktov, ktoré boli završené po druhej svetovej vojne ženevskými konvenciami ktoré vlastne formujú alebo definujú vedenie vojnového konfliktu a definujú aj, aj vojnové zločiny. My sme tu už e, v predchádzajúcich reláciách hovorili o tom, že e, napriek tomu, že existujú takéto konvencie, takéto pravidlá vedenia ozbrojených konfliktov, často sú porušované a hovorili sme o tom aj prečo. Áno, ja áno, sa k tomu áno. nebudem vrácať. Hej, to je v tej druhej relácii si to môžu vypočuť ľudia. Ale e, teraz si položme otázku, že ak e, neplatia takéto pravidlá pre bojujúce strany v niektorých prípadoch, ako je možné, že takýmto flagrantným spôsobom taká veľmoc, ako sú Spojené štáty, ešte predtým, než vôbec nastúpi do daného priestoru, chce, aby došlo k porušeniu týchto konvencií práve podpisom takýchto dodatkov. Lebo to sa absolútne vyníma e, z tej jurisdikcie všetkých týchto konvencií o vedení ozbrojených konfliktov. Takže tu je naozaj vidieť tá agresívna politika Spojených štátov a e, ja neviem pochopiť, prečo je rešpektovaná a prečo aj my sa k tomu bez slova niekedy pridávame jednoducho. Pozrite si jeden taký príklad, napríklad z Líbie. E, keď sa jeden utečenec z Líbie vyjadroval na Slovensku, vyjadroval k tomu, že Eh, bolo mu povedané, však eh, my proti vám nič nemáme na Slovensku, my sme sa toho nezúčastnili. A on povedal úplne jednoduchú vec, ale vy ste členská krajina NATO. Nás bombardovalo NATO. Hmm. To znamená, vy nemôžete povedať, že vy ste sa toho nezúčastnili. No. Hej, takže to sú také pohľady tých obyčajných ľudí a e, možno na to by bolo treba, aby politici brali väčší ohľad. Lebo my sa denne presvedčujeme aj o tom, že voľa ľudu nie je rešpektovaná. A keby ľudia vedeli o všetkých takýchto detailoch, o ktorých sa nesmú nikdy dozvedieť, alebo sa o nich dozvedia až Keď už je. s uplynutím, Hej. dajme tomu polstoročia, no, no. tak už je vlastne po všetkom a už sa nedá nič riešiť. Už sa nedajú riešiť ani vojnové zločiny a dokonca ani tí, ktorí boli odsúdení za vojnové zločiny, možno aj neprávom, Eh, takže je to také naozaj na zamyslenie. No nepomohli ste mi s tým, keď ste povedali, že sám tomu nerozumete, lebo to bola druhá otázka, ktorú som vám chcel dať práve tohto znenia, že ako je to možné. Ako je možné, že eh, s najväčšou pravdepodobnosťou, teraz to zhrniem, bol tak ráčak zinscenovaný, lebo mal splniť úlohu, následné ohnívko v reťazi ďalšie. Rombujská akože mierová konferencia, ktorá vlastne nemala za úlohu niečo vyriešiť. To, ako povedal Páleš, hrozil mier a to bolo treba zlikvidovať. S najväčšou pravdepodobnosťou Spojené štáty využili práve tak, akože tzv. rombojskú zmluvu na to, aby dotlačili Srbov do neakceptovateľných podmienok. A potom sa vlastne povedalo, že No veď bombardujeme preto, lebo Srby odmietli. Hej, to sú bojovný národ, ktorý chce bojovať. No tak keď chcú bojovať, tak vás bombardujeme. Ja som sa vás chcel spýtať, ako je to možné, že, že, že toto vlastne prehliadame o tomto. Ja viem, dnes by niekto mu povedal, no tak to už je história, to už je zabudnutá vec. Lenže ja mám pocit, že toto na nás vplýva dodnes. No vidíte, ja som práve toto myslel, keď som povedal, že nerozumiem tomu, že nerozumiem práve tomu, že ako môžeme toto tak mlčky prechádzať, a ako to môžeme tolerovať. E, lebo tých poučení Eh, pre svet už eh, bolo toľko, že eh, ak budeme naozaj takéto veci mlčky prehliadať a budeme sa tváriť, že sa nás netýkajú, tak sa nám to raz môže strašne vypomstiť. A ja sa bojím, že aj v posledných rokoch už bolo dosť signálov na to, že tá agresivita nielen politiky, ale aj diplomacie dokonca nadobudla taký rozmer, že uh, E, dneska už diplomati nemajú problém používať vyhrážky e, voči iným politikom e, otvoreným spôsobom. Ešte v prvej polovičke 20. storočia, keď sa stretli diplomati, dajme tomu aj počas vojnového konfliktu, tak ten slovník ich bol určite miernejší, ako je dnes v mierovej dobe. Hmm. Slovník niektorých politických predstaviteľov niektorých štátov. takže tomuto ja nerozumiem. Ako, ako toto nemôžeme vidieť, ako to nemôžeme vnímať. A e, práve len tí ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť, ja ju teda mám, hej, e, môžu chápať, že to nie je žiadne kliše, to, čo sme už tu povedali, že mier, aj keď vyzerá samozrejme, nie je samozrejmosť. Hm? Je treba oň strašne ťažko usilovať a predovšetkým sa netreba báť pomenovať e, tie veci, ktoré ho ohrozujú. A táto politika, ktorá je tu dnes vedená, politika konfrontácie medzi, e, predovšetkým medzi Spojenými štátmi a Ruskom, politika o získavanie vplyvu e, na stále širších územiach sveta zo strany Ameriky, politika E, podmaňovania si iných národov, či už e, dobrovoľného alebo, alebo prinúteného, e, lebo v našom prípade je to dobrovoľné podmaňovanie, keď hovoríme o Slovensku, podmaňovanie sa, že sme členská krajina NATO a o tom by sme mohli veľmi dlho hovoriť, že čo to pre nás znamená a ako sme sa k tomu dopracovali. Ja hovorím, že, ja som to už povedal, že Slovensko je z tohto pohľadu dispozičný priestor a ozbrojené sily sú dispozičné sily pre e, NATO. Ozbrojené sily Slovenskej republiky teda. E, niekto môže položiť otázku, že či máme na výber. Hm. No vždycky máme na výber. A keby sme mali e, sa vrátiť aj k tej téme, o ktorej sme začínali a zdanlivo nesúvisí s touto problematikou Brexit, no tak súvisí, aj to súvisí, pretože v konečnom dôsledku my sme o tom nehovorili, ale aj, aj táto situácia, ak, ak nebude správne odkontrolovaná, môže znamenať, že ak nastane domino efekt, môže nastať výrazný náraz radikalizmu hmm. a to je prvý predpoklad k tomu, aby sa zhoršila bezpečnostná situácia a pokiaľ budú nejaké horúce hlavy, ktoré sa nevedia kontrolovať, tak je veľmi blízko eh, k nejakému ozbrojenému konfliktu. No, ja práve preto o týchto veciach chcem s vami hovoriť a ja som rád, že pokračujeme v tretej relácii, lebo ak sa toto stalo Srbom, to no kde je napísané, že sa to nemôže stať o nedlho nám? Alebo inej krajine, keď je možné dotlačiť jednu krajinu, ktorá, veď sme to hovorili v tých minulých dieloch dvoch, ja sa k tomu nechcem vrácať, ale ktorá zobrala albánsku menšinu, dala ju do Kosova, kde chcela akože ich im pomôcť a nakoniec sa to vyvrbilo do tohto bodu, tak kde máme napísané, že ak toto budeme prehliadať, hoci vieme, že sa tam spravili nespravodlivosti, ak to budeme prehliadať, lebo si povieme, že nás sa to netýka, my sme teraz pod dážnikom NATO, nás teraz nebudú Američania, tak, to, tak dobre, no ale to je dnes. A zajtra to môže byť úplne inak. Len ja presne toto je to, že ja nevidím žiadneho odvážneho politika, ktorý by povedzme o týchto veciach otvorene hovoril, ktorý by povedal, že jednoducho takto to nemôže ísť ďalej. To je, ten, to je tá, tá hrôza, že jednoducho my to podľa mňa prehliadame, hoci vieme, že robíme zlé veci. No ale keďže sa nás to netýka a týka sa to druhých, tak to mlčky sledujeme. Viete, no, treba si otvorene priznať, že Slovensko nepredstavuje krajinu, ktorá by nejakým spôsobom tu mohla ovplyvniť tieto geopolitické záujmy. A Srbsko mohlo? E, no Srbsko určite mohlo. Srbsko určite mohlo, pretože e, Srbsko teritoriálne predstavuje veľmi dôležitý priestor eh, z hľadiska smeru eh, východ-západ, ale aj z hľadiska smeru juh-sever. Takže eh, sa nachádza v strategickej polohe? Na, nachádza sa, v rámci áno, mapy nachádza sveta? Sa, no, nachádza sa určite v strategickej polohe, aj tým, že je vlastne na pobreží Stredozemného mora. Hmm. Čiže je tam prístup po mori, je tam prístup po súši a naviac dokázala to, dokázala to už aj história. O tento priestor bol vždycky veľký záujem, či už to bola e, Osmanská ríša, alebo to bolo Rakúsko-Uhorsko, alebo to bol Hitler. Hitler tento priestor využíval predovšetkým ako južný smer, hmm. hej, v smere na Kaukaz. Takže hmm. je to určite oveľa dôležitejší priestor, ako je Slovensko. Tým nechcem povedať, že Slovensko, tak pre nás Slovákov určite Slovensko je tá <laughs> najdôležitejšia časť sveta, aspoň tí, ktorí sa Slováci, Slovákmi cítime aj srdcom. Ale je treba si otvorene priznať, že my nemáme ani sílu, keby sa niekto rozhodol eh, nejakým spôsobom eh, tu realizovať svoje záujmy, eh, že by sme tomu dokázali zabrániť bez pomoci niekoho iného. Mm-hmm. Tak to bolo e, vždycky v minulosti, pokiaľ to neboli len nejaké také lokálne konflikty, na ktorých nezáležalo iným, silnejším. Ale pokiaľ sú e, zainteresovaní vplyvní alebo tí najvplyvnejší svetoví hráči, tak e, Slovensko nebude mať veľa, veľa možností. A konec koncov v rámci tej globálnej konfrontácie, či už to je Európa, alebo západná Európa a, a Rusko, alebo to je Amerika a Rusko, tak eh, eh, na nás eh, ani na tých mapách vojenských nikto nebude brať nejaký vážny, vážny ohľad. Pretože jednak pre pozemné operácie, keby sme uvažovali také tie klasické pozemné operácie, Slovensko nie je zaujímavý priestor, určite Polsko je viac zaujímavý priestor, Maďarsko tiež. A čo sa týka vzdušného priestoru, no tak to je pár kilometrov. Hej. Takže z tohto pohľadu Slovensko naozaj z toho geopolitického svetového pohľadu Slovensko e, nie, nie je nejako dôležité. Ale nejak to neznamená, že iba kvôli tomu, že sme v tomto smere nedôležití, tak e, môžeme, uh, máme prehliadať práve, práve naopak. Ktoré sa e, dejú. Myslím si, že my by sme sa mali pripájať ku všetkým hlasom, ktoré nejakým spôsobom chcú zabrániť tomu, čo sa dneska vo svete deje. A predovšetkým v rámci stredoeurópskeho regiónu moja osobná vízia je taká, že stredoeurópsky región by mal výraznejším spôsobom e, predstavovať narazníkovú zónu e, v takýchto vyhrotených situáciách, aké v súčasnosti sú medzi východom a západom. Ja neviem, či by to mala byť forma neutrálnych štátov alebo nejaká iná forma, ale určite e, či už je to Polsko, Slovensko, Čechy, Maďarsko, Slovinsko a potom až, až na Balkán Chorvátsko, Bosna, Hercegovina, Srbsko, ale aj Bulharsko a Rumunsko. E, tieto štáty by mali predstavovať nárazníkovú zónu. Ako by ste to dosiahli, keď sme v NATO? Keď vyhlasujeme, že e. euroatlantická orientácia je dnes modla, paradigma, ktorej sa držíme tak ako za socializmu e, Rúska na väčšie časy. Dnes je to proste len prehodené káble s NATO na väčšie časy a nikdy inak. A ja sa vás opýtam, pre koho? Pre vás? Pre mňa? No pre mňa určite nie. <laughs> Ani pre mňa nie. No, no ale tak. Ej, takže no. ako to, keď to takto hovoria iní, to ešte neznamená, že to tak naozaj musí byť. No ale fakt je, že sme v NATO. Bolo by sa treba asi opýtať ľudí, aj takou formou, že ďalšie referendum. Aj takou formou, ako to urobili Briti. Teda Počujete, form, nestrašte, teraz som, <laughs> počul som šebe. ja inak mám e, už ten link, v Slovenskom, na Slovenskom rozhlase som ho počul, on je výborný, František Šebe je skvelý, on, e, a, a podobný teraz po tomto britskom referende začali vyhlasovať, že referendum je v podstate nedemokratický nástroj, ktorým si akoby diktátori uzurpujú proste svoju moc, niečo v tomto zmysle, ja som ho teraz parafrazoval, ja to vystrihnem. To sú úžasné obraty mentálne, ktoré títo ľudia začali robiť potom, že to referendum nedopadlo podľa ich predstav, tak teraz naznačujú, že, že to je veľmi zlé, keď v referende hlupáci, dedinčania, kuchári rozhodujú, že to oni vôbec ničomu nerozumejú, to oni nemôžu sa k tomuto vyjadrovať. Čiže už referendum bude za chvíľu zaznávaný nástroj. Už teraz dopadol zle, tak liberálni demokrati by ho najradšej zakázali. Pán, <laughs> pán Šebej je pre mňa e, vzorka politika, ktorý nielenže nemá vlastné myslenie, nemá ani vlastnú chrbticu. Ten človek e, je na špagátikoch a e, to, čo rozpráva, má pravdepodobne nahratý na, na nejaký čip. <laughs> <laughs> Eh, pretože rozumný človek takéto veci, ako hovorí, on nemôže povedať. No, ale on v tomto smere nie je sám a viacerí už teraz to referendum, že to je fuj nástroj a treba nejakú zmenu pravidie, lebo, lebo kuchári a hlupáci dedinčania nemôžu rozhodovať o veciach, ktorým nerozumejú. To, to nie je len Šebejov názor, toto teraz ide naprieč tým tzv. liberálnym spektrom, ktoré teda je za všetky práva, oni sú hrozne tolerantní, ale keď vychádzajú veci podľa toho, ako si oni prajú. No, ja sa vás eh, opýtam, a nechceli by ste sa skúsiť na túto otázku spýtať napríklad vo Švajčiarsku, čo si myslí o referende? <laughs> No, tiež mi napadlo, že čo by oni na toto povedali, keď oni o všetkom rozhodujú v referende, ale to by zase bola protiodpoveď, že no dobrá, ale švajčiarska demokracia, tá sa vyvíja roky, to je proste úplne iný systém, kde stáročiami oni proste sú už takí okresaní a my tu v tomto priestore to by nefungovalo. To... No lenže oni boli kedysi na začiatku. No a ne, ne, keby sa toho boli bali, tak, tak nikdy nezačnú. No. Ja s vami súhlasím v tejto chvíli. Dobre by bolo, keby taký František Šebej, hoci by som to ťažko niesol, ja by som upadal často dom dlôb v tomto vysielaní, ale napriek tomu by bolo dobre, keby prišiel, ja by som si dal nejaký kinedril, aby som to zvládol pri ňom a rád by som s ním takúto reláciu urobil. Ja by som bol zvedavý, aké by dával protiargumenty. Tak toho môžeme len parafrázovať. Dáme si takú pesničku, trošku pre, predel hudobný, aby sme sa zase dostali k našej téme. Uh, ja len teda to tak skonštatujem, zhrniem to, čo sme povedali, že teda tam ešte je dôležité povedať, že tá srbská strana... Je, počkajte, mám tu jeden mail od, od Mareka, ten ešte chcem prečítať, lebo potom to už bude trošku neaktuálne. On hovorí, že áno, áno, to čítal, vie o tom, že to bolo tak, ako sme to povedali v prípade tej rambúskej zmluvy, ale že teda, keď hovoríme, že Srbom bolo ukryvdené, lebo vyhlasovali, že ide o nepriateľné porušovanie juhoslovanskej zvrchovanosti tými, tými zmluvnými podmienkami v tom dodatku tajnom. Takže keď teda Srby vykrikovali, že ide o nepriateľné porušovanie juhoslovanskej zvrchovanosti, tak tieto presne isté ustanovenia boli podľa poslucháča Mareka v podstate rovnaké, aké boli použité v Bosne pre S4, stabilizačné sily, čo bola misia, ktorá sa tam začala po podpísaní Daytonskej zmluvy z roku 1995. Čiže naznačuje, že asi som to správne pochopil, že ak to nevadilo ľuďom v Bosne, takáto zmluva, tak prečo to vadilo Srbom potom, hej? Že, že však je to vlastne to isté a nič sa Bosne zle nestalo. No, e, tu by som bol trošku opatrný, e, pretože S4 bol následníkom e, misie UMPROFOR. Misia UMPROFOR bola mierová misia OSN aj keď OSN je tiež dneska organizácia, ktorá je pod nepriateľne silným vplyvom Spojených štátov a nepredstavuje tú organizáciu, ktorá e, vznikla po druhej svetovej vojne v 1946. roku. Ale S4 bola e, misia, e, ktorá vlastne logicky nasledovala po UNPROFORE. UNPROFOR znamená UN Protection Forces, čiže e, ochranné sily Organizácie spojených národov. Ich úlohou bolo jednak oddeľovať e, tie bojujúce strany od seba, teda vytvárať také e, nárazníkové zóny hmm. medzi mhm. nimi a súčasne bolo chrániť civilné obyvateľstvo pred týmito bojujúcimi stranami. S4 znamená, že e, Organizácia spojených národov usúdila, že bola splnená táto úloha UNPROFORu a nasledovala ďalšia fáza, logická, teda Stabilization Forces. Mm-hmm. Lenže e, je treba si povedať, že je zásadný rozdiel medzi tým, čo chceli Američania s Britmi od Srbov e, v Rambuje, je asi v tom, že v Bosne a Hercegovine bola vojna. Ale v Srbsku vojna nebola. Takže ak e, vo vojenských podmienkach si e, sily e, mierovej misie nadiktovali takéto podmienky, má to svoju logiku. Mhm. Lebo v ozbrojených konfliktoch jednoducho platí, že ak majú zasahovať, tak pravdepodobne, ak porušia E, bojujúce strany tie konvencie, o ktorých sme hovorili, mhm. no tak potom oni ich nemôžu e, zastaviť iným spôsobom, akože e, ich porušia tiež a v tom prípade, keď sú, keďže sú tam na to určené, tak asi musia mať nejakú ochranu. Mm-hmm. Čiže, v tomto, čiže nemôžno to takto čiže v tomto porovnávať. Je, keď to, to bolo tam, tak, tak aj tuto mali sa. Nemôžeme to tak jednoducho porovnávať. Uh-huh. Určite nie. No, e, nie, teraz mám tu mail od niekoho, kto sa podpísal ako M. Karadžič. Tak teraz, a možno to bude človek naozaj, ktorý ano. je Srb, tak neviem. Napísal na takýto mail, že zdravím do štúdia, ďakujem za veľmi zaujímavú tému. E, Slovensko-Juhoslávia utrpela počas 78 dní bombardovania nesmierne ľudské a ekonomické straty, ale vtedajšia, e, vtedajš, e, vted, no tak píše tak, že asi by to mohol byť Srb, tak vtedajšie vojska Juhoslávie sa hrdinsky bránili a mali aj vojenské úspechy. Možno by som pre poslucháčov spomenul zostrelenie neviditeľného nákladného lietadla F-117 dňa 27. marca 1999 pri vojvodinskej dedinke Budlianovaci stala sa námetom na satirickú pesničku, čo vám posielam v linku. PS pozostatky F-117 sú stále vo Vojenskom múzeu v Belehrade na uh, eh, Kalembeg Kalembegdane. Kalembegdane v múzeu letectva na letisku Nikola Tesla. Tak asi to bude naozaj človek a poslal nám takú pesničku, ja neviem, čo sa v nej spieva, ale ak sa s nej spievajú nejaké nadávky, tak nebudeme tomu rozumieť, tak dúfam, že sa na mňa nenahneváte, keď teda vyjdeme e, poslucháčovi v ústretie a zahráme tú pesničku teraz, hoci vy ste dnes hudobný dramaturg, vy ste donesli CDčka, ale dáme si satirickú pesničku a vy nám potom prípadne môžete povedať, o čo sa v nej spievalo. Ja vozím stelka 117 a nevidljivog Taj ponos na a i gađam bombama po Srbima e, Ali jedne noći primećen sam ja iznenada Uz pomoć radara ili nečeg drugoga jebem li ga Znam samo da me Još šta me snađe, plakao sam ja Padao sam dole prema njivama Prepunih seljaka sa vilama Oh, olešiće me četara tara Kad me uvate negde usred atara Zbog onog svetskog žandara Onog, onog Clintona a srećom evakuisan sam ja sa 32 helikoptera. E sad, što Srbi dole gledaju u mog bombardera, nevidljivo šta da radimo, srušenog, slomljenog i pokojnog. More samo da sam znao ja za ko da još im radi taj PVO. Mniku žime ne bi natero, da ratujem za neko tamo Kosovo, jer nisam siguran nigde je to. Ne, ja stvarno ljudi nisam siguran i ne znam gde je to. Ne, ja stvarno ljudi nisam siguran i ne znam gde je to. Gledao sam neke mate, ali znam samo da je tamo daleko. I nek sad ide malo tamo onaj što je mene tamo poslao. Ja se dole ne bih više zadržavao. Radije bi se vratio u svoj Colorado. <laughs> no, evidentne poslucháč, ktorý nám e, tento typ poslal, je naozaj zorientovaný v tejto problematike. A keď som pozeral aj ten jeho mail, bol s takými gramatickými chybami, takže zrejme podľa všetkého je to naozaj človek, ktorý e, je asi srbskej národnosti. Som veľmi rád, že túto reláciu počúva a že nám teda aj takéto niečo poslal. Vy tú pesničku poznáte? Poznám ju veľmi dobre, v Belehrade zaznievala počas toho bombardovania a ja som to tu už spomínal, nielen táto pesnička, ale každý deň vychádzala stovka vtipov, na tému bombardovanie. To som naozaj obdivoval e, z tohto pohľadu srbský národ, že e, v takých tragických chvíľach dokázali takýmto spôsobom sa s tým vysporiadovať. To ste vraveli, že oni sedeli v tých kaviarničkách, popíjali ano. a že si srandovali. Že, že, že... Jednak toto, že srandovanie, jednak potom tá odvaha, že Eh, keď tie lietadlá, desiatky lietali, oni mali tie strely v rukách, len tie také staré ruské protilietadlové systémy, ktorými vedeli, že to nezostrelia, ale že tak poď tam, daj, riešia sa tak No ale aby sme sa vrátili trošku ešte k eh, tej téme pred pesničkou, čo sa týka tej, tej vojenskej síly e, eh, Juhoslovanskej armády, lebo preto sme to vlastne začali hovoriť. E, no samozrejme, že nemali oni šancu bez pomoci nejakého silnejšieho partnera sa ubrániť tomu bombardovaniu, e, pretože nemali na to prostriedky. Tie e, lietadla, ktoré oni mali, MiG-29, stíhačky, tak e, oni prvý deň bombardovania aj vzlietli. Ale ani jedno už nepristalo. A to ne, nezáležalo iba od tých schopností pilotov, od pilotáže, pretože oni sú vynikajúci piloti, srbskí vojenskí piloti ale samozrejme nemali komunikačné systémy na to, aby boli, aby boli nejakým spôsobom porovnateľné s tými, proti ktorým mali bojovať. A samozrejme ani početne neboli schopní sa tomu ubrániť. Letiská boli prvé, ktoré boli na zozname cieľov, boli prvé bombardované, e, vzletové pristávacie dráhy, ale aj to mali vyriešené Mhm, lebo letisko Batajnica, ktoré bolo vojenským letiskom nedaleko Belehradu, tak malo alternatívnu zletovú pristávaciu dráhu diálnicu, ktorá bola mm, v susedstve tohto letiska. a Konec koncov tak to bolo e, budované kedysi aj v Československu. Áno, áno, áno. Ale nie len to, to vojenské umenie sa prejavilo aj v iných veciach. E, a predovšetkým v tom smere, že oni dokázali veľmi efektívne e, budovať klamlivé ciele a veľmi efektívne dokázali presunovať e, svoje vojenské jednotky. E, v tej dobe, pretože bombardovanie sa uskutočnilo v troch vlnách z pravidla, a posledná bola nad ránom o 4. tak od 2. do 4. bolo tzv. tzv. obdobie ticha, kedy museli vypnúť aj všetky rádiové spojenia, aj všetky signály proste. A v tejto dobe boli vydávané rozkazy na presuny jednotiek a rozmiestňovanie klamlivých cieľov. A veľmi často Američania bombardovali práve tieto klamlivé ciele. My sme ich potom, tí, ktorí sme tam teda zostali, a nezostalo nás veľa v Belhrade vojenských pridelencov, tak sme potom mali aj možnosť vidieť niektoré tieto pozície, a e, žiaľ pri jednej takéto akcii, keď e, priamo zabezpečoval e, takúto činnosť aj veliteľ letectva generál Veličkovič, zahynul počas toho bombardovania. A čo si pod tým máme predstaviť pod klamlivými cienmi? To čo sa dialo? Vy ste, lebo toto chcem povedať, že ľudia, ktorí nepočúvali tie predošlé dve relácie, oni to nevedia v tejto chvíli, tak to poviem, Aha. že vy ste v tej dobe, keď bolo bombardovanie Belehradu, vy ste tam boli ako, ako prídelenec. E, slovenský, čiže vy ste každý ten jeden deň z tých 78 dní prežili tam, na tom Aha. mieste. Čiže sa vás pýtam ako človeka, ktorý to priamo zažil. Vy ste teraz v relácii v prvej línii, vy ste to zažil v prvej línii, doslova. Tak čo to znamená, že klamlivé ciele? Čo to robili tí Srby? No klamlivé ciele to je predovšetkým, to sú rozmiestňovanie makiet bojovej techniky, e, ktoré boli tak vynikajúce spravené aj z hľadiska kamufláže napríklad, e, z hľadiska maskovania, že boli dokonca maskované maskovacími sieťami tak ako živá technika. Uh-huh. A dokonca boli e, aj e, také klamné ako že hangári, nafukovacie. <laughs> A e, v tej dobe už e, to bolo také dozaj prekvapivé, že Srby dokázali imitovať aj e, radioelektronický odraz týchto klamlivých cieľov. To znamená, že keď boli zamerané radarom, tak radar to vyhodnotil ako skutočný cieľ. Mm-hmm. Hej, takže naozaj oni v tomto smere mali pomerne aj vyspelú technológiu a možno sa tomu čudovať. Srby Eh, alebo bývalá Jugoslavia bola veľmi dobre vojensky na tom, aj z hľadiska výskumu, aj z hľadiska výroby vojenskej techniky. Oni obchodovali eh, s Blízkym východom, dodávali najmodernejšie tanky na Blízky východ, do Afriky a iné zbraňové systémy. Takže v tomto smere oni boli naozaj dobrí vojaci. No ale nepomohlo im to nakoniec. A tam je otázka, že napríklad prečo sa aj to Rusko, ale teraz mi na to nemusíte odpovedať, k tomu sa ešte dostane, prečo napríklad Rusko do významnejšej miery nezasiahlo do tohto konfliktu. Inú vec chcem teraz povedať, aby sme to mali teda ucelené, tak ja len zhrniem, že teda srbská strana odmietla tú myšlienku, teda, že by tam boli prítomné vojska NATO v Kosove a chceli ich radšej nahradiť neozbrojenými pozorovateľmi OSN, ale toto teda bolo zo strany USA zamietnuté, že žiadne OSN nebude a keď ste neprijali naše e, podmienky, tak bude bombardovanie. Už len dodám pre úplnosť 23. marca 1999 o 21.30 sa Richard Holbrook vrátil do Bruselu a oznámil, že mierové rokovania teda boli neúspešné a formálne podal záležitosť NATO pre vojenskú akciu. Niekoľko hodín predtým Juhoslávia oznámila v národnej televízii výnimočný stav a citovala bezprostrednú hrozbu vojny a začala obrovskú mobilizáciu vojakov a zdrojov. 23. marca 1999 o 22.17 generálny tajomník NATO Javier Solana nariadil vrchnému veliteľovi spojeneckých síl v Európe, americkému armádnemu generálovi Veslimu Klárkovi začatie vzdušnej operácie v Juhoslovanskej zväzovej republike 24. marca o 19 15. NATO zahájilo bombardovanie Jugoslávie a trvalo 78 dní. Vy ste o tom bombardovaní, o týchto veciach hovorili už v tých predošlých dieloch. Nebudem sa vás pýtať, lebo hovorili ste to, nech si to posluchači vypočujú, ako bola zasiahnutá čínska ambasáda, ako bola zasiahnutá pôrodnica, civilné ciele, zabíjali civilné obete Američania, dodnes nevadí to nikomu, dodnes sú to naši partnery, seriózne a tak ďalej ale budú riešiť to, čo sa deje v Sýrii a koho Rusi trafili. A iná vec ma zaujíma, ku ktorej sme sa ešte nevyjadrili. Vy. Chcel by som sa spýtať, čo hovoríte na vtedajší postoj slovenskej vlády, v ktorej vtedy šéfoval Mikuláš Zurinda, mám pocit, ktorá povolila prelety eh, lietadiel to cez naše územie. Toto je taký aby som povedal, vred na histórii tohto národa. Mnohí ho tak vnímajú ľudia a do to nejdu dodnes. Eh, Zurindovi zabudnúť, že toto urobil bratskému srbskému národu. Ako to vnímate vy? No vnímam to asi tak ako každý normálny človek, eh, že pre mňa to tiež nepochopiteľné. A na, na druhú stranu je to pre mňa pochopiteľné, eh, lebo paradoxne vyznieva to, že Slovensko povolilo prelety lietadiel NATO, ktoré bombardovali Srbsko a Grécko ako členská krajina na to nepovolila prelety. Takže <laughs> toto asi len dokresluje to, že o čo vlastne v terejšej vláde Slovenskej republiky išlo. Je treba si povedať, že to bolo bezprostredne po nastúpení z k vláde a je treba si povedať aj to, že prečo prišiel Zurinda k vláde. E, je treba si povedať aj to, že Eh, Slovenská republika bola odmietnutá eh, k prijatiu do Európskej únie do NATO práve kvôli Mečiarovi, mm. ktorého Zurinda vystriedal. No a <laughs> Zurinda ako predseda vlády aj, aj s celou svojou vládou eh, chceli dokázať, že sú iná politická garnitúra, iná politická kultúra, že Slovensko si zaslúži, aby v týchto organizáciách bolo a fungovalo a že sú ochotní preto urobiť všetko. Hm. A všetko urobili. <laughs> A je treba povedať aj to, že ako to vnímali ľudia v Srbsku, lebo samozrejme sme sa tomu nevyhli nikdy. A presne takto, ako ja som to teraz vysvetlil, tak presne takto to tí ľudia vnímali. Oni mali tiež skúsenosti so svojimi politikmi. A konec koncov majú aj dneska uh, majú prezidenta, uh, teda predsedu vlády, Eh, Vučiča, ktorý v tej dobe bol ostrým kritikom bombardovania a dneska je za vstup Srbska do NATO. Hej, ta, takže tá, taká tá servilnosť tých politikov e, je e, národom vnímaná, registrovaná, ale národ s tým ako si hmm. nemôže veľa urobiť. Ani v tomto prípade slovenský národ s tým nemohol veľa urobiť, pretože, a vrátime sa k tomu, o čom sme už hovorili viackrát, pretože aj to, čo pán Šebej hovoril o referende, referendum na Slovensku nemá tú pozíciu, ktorú má mať. Pretože občania nemôžu vyjadriť svoju vôľu v referende a politici nemajú povinnosť, keď aj vyjadria svoju vôľu, túto vôľu rešpektovať. Toto sú veci, ktoré jednoducho treba zmeniť, mm. inak sa nemôže zmeniť ani, ani táto politika. No, Hovoril som o tom, že mám nejaké zvuky, ja zatiaľ som pustil len jeden od Emila Páleša, tak teraz druhý, práve k tejto téme, o ktorej sa bavíme, o tom, že vláda Mikuláša Zurindu povolila prelety vojsk NATO cez naše územie. Naša vláda, taká posrata, e, nás požiadali, aby sme, my sme mali len dovoliť tie prelety, tak ale, ale ide o ten symbol, že, že, že, že symbolicky sme za alebo proti. No a vtedy začali tu byť, sme sa začali o tom hádať a ten postoj našej vlády bol, že, že pretože chceme, aby sme boli, že, že mali sme šancu si špohnúť. Toto hovoril ten minister, neviem, sa volá, že mali sme šancu vlastne si špohnúť, že sme, my sme dúfali, že chceli sme byť u, tých, u toho NATO a Američanov dobrí, aby nás vzali do toho NATO, a že takto, že sme mali šancu ukázať, že, že teda sme poslušní a že spolupracujeme a tak. Čiže vôbec nie o tom, či je niečo pravdivé a správne. Ale len akože, akože aby, aby sme si u veľkého brata ako urobili e, zásluhu alebo niečo. Takže sme mali tie prelety dovoliť a to bolo tak, že, že prišlo e, z amerického nejakého vyslanectva, že, že tie, tie prelety lietadiel potrebujeme. A a vláda išla zasadnúť v ten deň, že či teda to, oni, že no ale hneď, <laughs> lebo že už sú naštartované tie lietadlá, že potrebujeme ten súhlas, že daj, akože, dajte ten súhlas. Nie, že či chcete, že dajte ho, potrebujeme ho, lebo lietadla už čakajú. Tak, toto ešte k tomu dodal Emil Páleš. Neviem, či je to až tak pravda, že, že už lietadla čakali a už sa len čakalo na proforma podpis našej vlády. Ale faktom je, že teda toto je vec, ktorá dodnes mnohých Slovákov trápia. nejdu to Zurindovi zabudnúť a ja sa im vôbec nečudujem. Ale vy ste to povedali, Emil Páleš to potvrdil, chceli sme sa zapáčiť veľkému bratovi, chceli sme ísť do NATO, no tak sme teraz tam. No a tak sme spravili krásnu vec, ktorý veľký brat ocenil ako nádhernú, no tak nás zobral do svojho chlievika a dnes sa teda tešíme, že sme sa tam dostali. Tak ale to je presne to, o čom som predtým hovoril, že v konečnom dôsledku, viete, keby sme to neboli urobili, tak oni to tak či tak nebudú rešpektovať. Keby sme nesúhlasili s preletom, tak si aj tak budú prelietať? Aj tak budú prelietať. My sme nemali určite žiadnu sílu. Mohli by sme protestovať proti tomu, ale myslím si, že by nám to veľa nepomohlo. Bolo by trošku okolo toho kriku, ale boli by sa našli určite iné riešenia. Hmm. Dobre, musíme ísť trošku ďalej, lebo ja mám ešte zo pár tém, ktoré chcem v tejto relácii rozobrať, tak to posuniem ďalej na otázku, ktorú sa pýtala, ja to nájdem v týchto mailoch, lebo ich tu viacej, Zuzana. A už som to naznačil ja predtým a toto je otázka, na ktorú treba v tejto relácii priniesť odpoveď. Ona sa pýta jednoduchú vec. Prečo Srbom nepomohli Rusi? Mm-hmm. Lebo naozaj, že teraz keď vidíme, čo sa deje v Sýrii, že tam tiež už to vyzeralo tak, že budú Američania bombardovať, potom Rusi to stopli, e, začalo sa e, teda s tým odvozom chemických zbraní a, a x provokácií tam bolo, ale práve tým, že sa Rusi do toho konfliktu zamiešali, tak tá Sýria je dnes ešte stále má Bašara Asada, legitímne zvoleného prezidenta, ktorého si obyvateľia tej krajiny evidentne zvolili. Keby tam Rusi neboli zasiahli, Bašar Asad je už zrejme v polohe Sadáma Husajna alebo Muamara Kadáfiho. A dneska tam situácia vyzerá úplne inak. A teraz logicky sa ľudia pýtajú, ako Zuzana, že no dobre, tak prečo v tej dobe keď sa toto dialo, bolo to, to, je, to je nie americké územie, ale európske, kde aj, aj Rusko je súčasť Európy. Prečo Rusi nezasiahli? Na pomoc srbskému národu, ktorý dodnes oni považujú aj Srby Rusov, aj Rusi Srbov ako za bratský národ. Ne, ne, neviem, či má niekto bližšie k sebe ako Srby k Rusom a Rusi k Srbom. Prečo im Rusi nepomohli významnejším spôsobom? No, určite je to tak, že majú k sebe blízko ale ešte bližšie majú Rusy k Rusom na Ukrajine, na Donbase. A tiež e, Rusko im nepomohlo otvoreným spôsobom, keď všetci vykrikujú o tom, že Rusko sa tam angažuje e, a že ako im to strašne prekáža. Ale Rusi takisto pomohli Srbom, ako pomáhajú aj, aj Rusom na Ukrajine, v Donbase. Ale nemohli sa aktívne zapojiť do do toho konfliktu, pretože to by začal byť konflikt medzi NATO a Ruskom. A to si Rusko určite nechcelo dovoliť, lebo presne o to Američanom išlo. Ako náhle by sa Rusi zapojili do toho konfliktu otvorenejším spôsobom, tak eh, by to bolo prezentované ako, že Rusko išlo do vojny s NATO. Uh-huh. A e, v tomto smere Rusi sú veľkí diplomati a Putin je veľký štátnik. Spomínali ste Sýriu. Aj z tej Sýrie nakoniec odišli a e, ono sa ešte len ukáže, prečo sa tak stalo, prečo to nedokončili. A e, ja sa len obávam, aby to nebolo tak, že ten výsledok, ktorý tam oni dosiahli, bude úplne znegovaný teraz pôsobením tej koalície, ktorá Hej, tam akože áno, pôsobí. Áno, že Američania sú tam, tak áno. oni pomohli. Jasne. A nakoniec vlastne ten Asad tak či tak bude odstránený. A otázka je, čo to bude pre Rusko znamenať, ale to oni majú veľmi dobre určite vyhodnotené. A pokiaľ by to znamenalo nejakú konkrétnu hrozbu pre nich, akúkoľvek, e, teraz nemyslím len vojensku, e, tak určite by sa nejakým spôsobom znovu angažovali že na to majú síly a prostriedky, to v Sýrii ukázali. E, tieto síly a prostriedky určite mali aj v tej dobe, keď bola... Keď mali? Bol... To sa chcem spýtať. Mali? mali? Lebo kto bol vtedy pri moci? Jelcin? Či, či kto bol? Ja si to už e, nepamätám. Hm. Či ešte Jelci nebol? Jel, áno, Jelci. No a hovorí sa, že ale za na to Rusko bolo šialene na tom, katastrofálne, že on tam zavádzal tie americké, teda tak, e, reformy a tie položili Rusko na kolená doslova. A Jelcin mimoriadne Spojeným štátom vyhovoval. To bol ich človek v podstate, ak to takto trošku preženiem, tak, cez eh, ktorého oni si proste presadzovali. Čiže to sa chcem spýtať, že naozaj v v tej dobe mali Rusi na to, aby sa boli mohli vôbec postaviť tomu na to? Nebolo to práve tým, respektive takto, že ne, nekonali Rusi práve preto, lebo veľmi dobre vedeli, že na to nemajú v tej dobe? Nie, oni určite nekonali, pretože na to nemajú. Jelcin bol tá figurka, ktorá tomu zabránila, lebo pozrite sa, do Belehradu prišli e, zástupcovia Ruskej dumy. Oni tam boli na tribúnach počas bombardovania, prišli podporiť Srbov. Ale e, to boli predstavitelia dumy. E, prezident takýto signál nevyslal. A konec koncov v takýchto prípadoch je prezident vrchný veliteľ. Hmm v Rusku. Takže ten rozkaz musí podpísať on. E, Rusi to prišli demonstrovať, že sú pripravení e, Srbom pomôcť. Oni to tam aj hovorili na tých tribúnach. Ale mohli to naozaj len e, verbálne deklarovať. Pomohli im nejakým spôsobom, informáciami určite, ale tie konec koncov Srbi ani veľmi nakoniec nepotrebovali, pretože všetky ich sily a prostriedky, ktoré by nejakým spôsobom mohli zastaviť to bombardovanie, neboli dostatočne silné a neboli schopné to zastaviť. Takže Rusi, keby do toho boli vstúpili, tak určite mali mm. a prostriedky, ktorými by vedeli výrazným spôsobom narušiť tú nerovnováhu, ktorá tam vtedy existovala vojenskú medzi NATO a Srbskom, lenže to by bol otvorený konflikt medzi Ruskom a NATO. Uh-huh. Čiže to bol dôvod, prečo teda zlá. Myslím si, že toto bol ten rozhodný dôvod. Vedel som, že nám niekto telefonuje, ja ten telefon vždy zdvihnem, ale musíte chvíľu na tej linke e, počkať, kým teda host dohovorí. Takže ak sa chcete zapojiť a položiť otázku pánovi Markovi 048 381 0101, Maily môžete písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a takisto aj cez našu stránku. Dáme si teraz takú hudobnú prestavočku a v tom závere, v tej necelej polhodinke by som sa chcel ešte s vami porozprávať o tom, že e, do akej miery sa naplnili ciele Spojených štátov e, a potom tak trošku aj o Medlin Albrightovej a týchto všetkých ľuďoch, ktorí tam pôsobili. No ale dáme si z tohto CD, lebo sme ohlasili, že štvorku zahráme a ja som dal jednotku omylom, tak teraz naozaj to, čo ste zahlásili, tú pesničku od čo, jak sa volá? Nie Ceca, tá Matahari Hari, či no. Hari? No. Hari Matahari. No. Od Hari Matahariho a teraz tu bude tá sná pesnička, čo ste uviedli. Tak, poďme na ňu. srce da te ne bi volio. No som veľmi rád, že ste dnes tým spomínaným údobným dramaturgom, lebo toto sú fakt také veci, ktoré inak nemá človek šancu nájsť a to je pekné, hoci tým slovám nerozumiem, tak mi sa to mimoriadne páčilo, teda po tej hudobnej stránke, ale vyravíte, že hudba, text, ešte treba rozumieť, že to potom je ešte umocnené. No, skôr ako prejdem k mailom, tak chcem otvoriť tú tretiu tému, záverečnú, e, v rámci tejto zvyšnej polhodinky. Bombardovanie bolo, tomu sa už netreba vrácať, proste udialo sa, udialo sa, čo sa udialo za 78 dní, na to dosiahlo svoj cieľ. Rusko sa nezapojilo z toho dôvodu, ktorý ste vyzvedlili. Teraz, bilancia celého toho, čo sa stalo, by mala byť viditeľná v tom, čo kto dosiahol. Tak v prvom rade, dosiahli Američania svoje ciele? No, z, e, z hľadiska toho, že chceli byť vojensky prítomní v tomto priestore, tak ten cieľ určite dosiahli. Otázka je, že či sa im trošku nevymklo spod kontroly to, tá druhá stránka veci, že vlastne podporili vznik e, samostatného Kosova. Pretože Kosovo, aj dnes sa to prejavuje, aj v rámci migračnej krízy, mm, e, je priestorom, ktorý z tohto pohľadu vždycky bol problematický a e, ten problém, ktorý tam na samom začiatku existoval, ktorý Srbi stále zdôrazňovali, že Kosovo je koliskou Srbov, tak e, to vytvorilo obrovský precedens pre mnohé ďalšie konflikty vo svete alebo problematické oblasti. A konec koncov na presne prípad Kosova sa odvolávali aj Rusi v prípade Krymu. Mm. A pritom nebola to úplne identická situácia, ale Rusi zdôrazňovali, že práve tým, že Američania, a nielen Američania, ale celé NATO podporilo vznik samostatného Kosova. Vznikli aj ďalšie problematické oblasti, ako bolo Východné Osecko, Podnestersko a tak ďalej a tak ďalej. No a Krim v konečnom dôsledku spomínaný. Že, hovorilo sa o tom, že sa tým otvorí Pandorina skrinka. Áno. Tá sa naozaj otvorila. A teda toto je vec, ktorú majú maslo na hlave Spojené štáty. Tak zase krátky zvuk Emila Páleša k otázke toho, tá také doplnenie toho, čo ste vypovedali, že či teda Američania dosiahli svoje ciele. Starý Henry Kissinger, ku podivu žije, veterán proste studenej vojny a toho, tak ten, mnohí sa k tomu vyjadrili a jeden z tých generálov McKenzie, že povedal nakoniec, že ach bože, že my sme, my sme vlastne podporovali zlú stranu tú nemorálnu. A tento Henry Kissinger ten povedal, že to je tá zmluva z toho Rambu je, že to je nehorázný dokument, ktorý nikdy nemal uzrieť svetlo sveta, že to bola provokácia, že to je absolútne nepriateľné. Hm. Aj ďalší potom ministri, ale sa to dozvedeli až, až keď už sa bombardovalo. A, a teraz, jak je tá Ukrajina, ten Krym, tak Kissinger hovorí, že ja som vám to vtedy hovoril, že aké to bolo neprezieravé, že proste ste vytvorili precedens, rozbili ste medzinárodné právo a že teraz sa vám to vrátilo na tej Ukrajine. A teraz vlastne, keď, keď Putin obsadil Krym, tak uviedol to ako, ako, ako príklad, že tak keď ste Kosovo sa má právo samostatne, tak, tak ten Krym sa môže tiež. A, keď, a tam naozaj chceli, bolo referendum 97% bolo, že chcú byť e, ísť preč z Ukrajiny a vtedy sme vykrikovali Tony Blair, že sa mení medzinárodný poriadok, že začína nová éra. Že už nebude, že suverenita, ale že najvyšším princípom bude, že zodpovednosť chrániť. Tá responsibility to pro, pro, mhm. protect. Mm-hmm. Že keď niekde ubližujú nejakým ľuďom, tak musí tá, tá zvonku, tá, tá iná mocnosť tam vtrhnúť a urobiť tam poriadok a, a rozhodnúť tam, že čo tam bude v tej krajine e, z humanitárnych dôvodov. A náš e, Václav Havel tiež hovoril, že to je humanitárne bombardovanie, e, čiže to je, to je tam, sa, to je také, sa priznal vtedy. A Čarnogórsky v nejakej televízii povedal, neviem kedy, že otvorene, že, že Američania si kúpili Havla. Že kúpili si ho na to, že aby on ich pozval e, nás do NATO, k ním. Lebo pôvodne sme nemali byť v NATO. Mm. Tu by sa asi žiadala nejaká ešte vaša reakcia na tieto slova, do akej miery teda sa viete s tým, čo pán Páleš povedal, stotožniť. No, to stotožňujem sa s tým. V podstate, e, čo sa týka toho e, Kosova a Krímu, to som hovoril, to, to isté. No áno, len e, jednu vec by som možno doplnil k tomu. Je až neuveriteľné, že ako všetci títo americkí politici, dokážu tieto veci prezentovať a ja neviem, či to tak dokážu dobre hrať, alebo to naozaj tak je, ale ako keby neexistovala vôbec iná pravda od tej, ktorú hovoria oni. Oni sú o tom ako keby vnútorne presvedčení a všetci ostatní sa strašne milia, ak, ak majú iný názor. A bohužiaľ, takýto prístup dneska vidíme aj u mnohých našich politikov. A ako keby e, názor, ktorý je E, výrazne odlišný od toho, ktorý oni prezentujú, dokonca ak e, kritizuje ten ich názor, tak e, je to buď bláznivý nápad, a teda ten človek je blázon, alebo je to extrémista. Konšpirátor. Alebo konšpirátor. Kto <laughs> je ono? Hej, proste... Ruskom pratený troll. Tak. Hej, <laughs> čiže toto, je toto je naozaj obdivhodné, ako, ako je potierané vôbec to, že môže existovať nejaký názor, ktorý vychádza z toho zdravého sedliackého rozumu, po ktorom mimo iné aj predseda parlamentu, aj pred voľbami a konec koncov aj, aj po nástupe do funkcie, e, dá sa povedať, volá. Hej? Ja. A už to zaznelo dokonca aj z úst e, pána premiéra Fica, volanie po zdravom sedliackom rozume e, pri riešení niektorých e, problémových otázok. Ale zaujímavé, že zatiaľ sa tak nespráva, že by sa ho chcel dodať. <laughs> tak zdravý sedliacký rozum sa žiada pred voľbami, potom po voľbách už sú to kuchári a dedinčania, ktorí by nema, no. nemuseli sa veľmi no, tak, vyjadrovať. No. Pán, pán Šerbej, Ale to toto je... nepovedal. Fico toto povedal, toto, toto povedal, myslím, toto s tými dedinčanmi a, a, a, a, a kuchármi to povedal Jan Ďurovčík, taký tanečník, čo zabáva ľudí. No, tak tak zabáva ďalej. Ďurovčík vie tancovať, tak nech no, tancuje. Tak, no, Eh, teraz, už som sa spýtal na Američanov, teraz Kosovčania ma zaujímajú ešte. Tak oni bojovali za samostatný štát, oni ho aj teda dostali, majú ho šéf celej tej zločineckej záležitosti pod názvom UČK, ktorá teda podľa všetkého obchodovala okrem iného s orgánmi. Hašim Tači je dnes prezidentom tejto, tejto krajiny tam bol Ibrahim Rugová, ako ste spomínali, bol taký umiernený, toho odstránili dozadu, ty nezavadzaj, tu máme Hašima Tačiho, to je, to je človek. Tak tento človek dnes vedie Kosovo, samostatný štát. Tak sa pýtam, že vás, že Kosovčania dosiahli, čo chceli? Spokojní sú dnes? No myslím si, že nedosiahli Kosovčania, čo chceli, lebo asi prišli na to, že keď budeme hovoriť o obyčajných ľuďoch, E, že samostatnosť nerieši ich problém. E, a keby boli prijali tú dohodu, ktorá mala byť podpísaná v Rambuje, ktorá bola pôvodne pripravená, tak naozaj by to bol veľmi vysoký stupeň autonómie s takými právomocami. E, ja nepoznám žiadnu autonómnu oblasť na svete, ktorá by mala takéto právomoci, dokonca vlastnú zahraničnú politiku. Tak v tom prípade by určite na tom boli lepšie, pretože boli by zachované tie ekonomické väzby medzi Srbskom a Kosovom. E, to Kosovo predstavovalo aj z hľadiska Srbska určitú takú surovinovú základňu. Je pravda, že z toho priemyslu tam toho veľa nebolo. Tam e, bola fabrika na výrobu olova, e, bola tam tepelná elektráreň a v podstate potom už len polnohospodárstvo, pretože to je taká oblasť, ktorá veľmi nevyniká nejakým darom, aby tam mohlo byť niečo iné, ale ani tí ľudia, ktorí tam žijú, e, nie sú ľuďmi, ktorí by mali blízko k nejakej pracovitosti. E, väčšina tých e, šiptarov, ktorí tam vtedy žili, tak sa im hovorilo, šiptari, už sme o tom tiež rozprávali, vlastne tí mladí chodili pracovať predovšetkým do Švajčiarska, do Nemecka, do Rakúska a odtiaľ peniaze posielali, aby tie e, rodiny mohli žiť. Mm, pretože tam tie podmienky naozaj neboli na to, aby sa tam dokázali nejakým spôsobom zamestnať, pokiaľ nechceli tvrdo pracovať na pôde. Hmm. No a to asi oni veľmi nie. E, takže z tohto pohľadu oni určite nedosiahli to, čo chceli, e, lebo oni možno by boli dosiahli, keby bolo vzniklo Veľké Albánsko lebo aj tá idea zaznievala veľakrát. Ale no, otázka je, že eh, ako by to bolo eh, akceptovateľné, a to zrejme tiež nebolo akceptovateľné ani Američanmi, lebo to už by bol naozaj príliš veľký precedens mm. a bolo by to príliš okaté. Uh, naviac je treba brať do úvahy aj to, že aj v Macedónsku žije veľká albánska menšina. Nebolo by to skončilo len Kosovom. Eh, Konec koncov v Macedónsku sa tiež eh, nakrátko objavili nejaké, nejaké problémy s albánskou menšinou, ktoré sa vyriešili nakoniec práve tým, že dostali veľký priestor aj v parlamente al- albánske politické strany v Macedónsku. Takže tam sa potom tá eh, situácia riešila politicky. A určite platí, a to neplatí len pre Kosovo, že vojenské riešenie nebolo správnym riešením že bolo treba v každom prípade hľadať politické riešenie, seriózne politické riešenie, nie také, ktoré e, malo byť diktátom, lebo z histórie máme už takú, také ponaučenie z Mnichova, že ako končí také politické riešenie, ktoré je nadiktované a nanútené. E, v prvom rade bolo treba, aby e, sa dohodli Srby s Albáncami v rámci toho štátu, ktorý existoval a myslím si, že Rugova bol k tomu veľmi blízko. Keby Medlin Albrightová nebola odstránila Rugovu, lebo ona sa na tým najviac podpísala, že vlastne ona vyniesla na svetlo sveta Hashima Tačiho, mm. ktorý by mal byť podľa mňa súdený za vojnové zločiny a dneska je prezidentom, tak e, Ibrahim Rugova bol veľmi blízko k tomu, aby sa s Miloševičom boli dohodli. Aj bez zásahu iných, iných štátov. A Eh, bolo by to výhodné aj pre Európu, pokiaľ by ten konflikt bol alebo ten spor vyriešený vtedy takýmto spôsobom. Ale Európa nebola schopná zabrániť tomu americkému diktátu. No Američanom to takto nevyhovovalo. Samozrejme. Tento scenár nebol pre nich výhodný, aby sa teda dohodli mierovo, lebo... To sa... Američanom išlo predovšetkým o tú vojenskú prítomnosť. Hmm to sa v konečnom dôsledku dozvieme vlastne aj zo zvuku, ktorý mám pripravený, taký krátky dvojminútový, keď som sa Emila spýtal túto istú otázku, čo vás, čo dosiahli Kosovčania? Kosovci, oni sa chceli pripojiť k Albánsku. To nebolo za samostatnosť, to bolo za spojenie za, za Veľkú Albánsko. Oni tá učeka, to bol pôvodný cieľ, ale tí Američania im to vlastne nedovolili. <laughs> Čiže im ani nech nedali to, čo chceli ale urobili to tak, že tam urobili taký svoj protektorát, že to je vlastne krajina neschopná bytia. Tam, tam oni sú príliš malí a slabí na to, aby mohli nejak byť samostatní. Takže vlastne Američania si tam urobili de facto, že to je samostatné, suverénne Kosovo, ale to je vlastne 51. nejaký štát americký, kde oni majú tie svoje vojenské základne a to práve je najlepšie, lebo to majú jak to Guantanamo, že tam môžete mučiť, väzniť, robiť nejaké hm. toto, tamto, čo chcete. Tam si máte vojenskú základňu uprostred Južnej Európy, e, ďalší bod vlastne na mape. E, môžete tam hoci čo robiť a poviete, však to není v Spojených štátoch. Že tam ne, nemusia platiť zákony a takéto. A tá vláda, to je Hashim Tači, ktorý je vlastne ten, tá teroristická a narkomafiánska na orgánoch bohatol milióny, že tých, tých Srbov, čo mal zajatých, tak ich predával na orgány. Čiže to, to celé vyzerá na to, že to je ideálne práve takáto albánska mafia, e, kšefty s, s orgánmi, s narkotikami, s tým, s tým. Tí kosovci vraj tiež nie sú z toho šťastní, že majú teraz takú vládu, rekordná nezamestnanosť. Keby som to nepoznal, že to je všade tak, že keď dobijú Afganistan Američania, tak, tak, sa, tam, tak sa z toho stane veľkovývozca opia. Že zrazu sa tam op- tisíckami tón opia obchoduje a tak ďalej a toho heroínu a neviem čo. E, lebo, lebo čak treba peniaze získať z niečoho. Čiže proste účeka boli teroristi, ktorí sa stali spojencami. A potom už sú dobrí a potom, potom vlastne sa môže robiť aj zločinecké a čierne peniaze a pranie peňazí, nie? to je výborné, má také miesto, kde môžete prať peniaze všelijakým spôsobom. Tak to bol názor Emila Páleša a uzavrieme to už len jednou vecičkou, lebo viac toho nestihneme. A to už aj bude stačiť. E, hovorili ste, že teda Medlina obrajtová je tá, ktorá vyťahla pána Hašima Tačiho. Tak Medlina Albrightová tá, ak sa nemýlim, teraz nedávno dostala na Globseku ocenenie. Ona je skvelá Napísali o nej pekný článok na portáli Postoj, konkrétne pán Dianiška a ten názov toho článku je Olbrajtová si ocenenie nezaslúži. Prečítam len časť z toho, čo napísal a potom ma bude zaujímať váš názor. Obratové kosovské angažmá malo pred 4 rokmi aj svoju koncovku a to boli podnikateľské aktivity pani Albrightovej. Firma, firma Albright Capital Management LLC sa snažila v privatizácii získať 75% akcií kosovského telekomu a získať kontrolu nad tamojšími baňami. Bolo to také poburujúce, že Albrightovej počínanie kritizovali aj liberálni novinári. Po rozruchu, ktorý tým Albrightová vyvolala, sa napokon z privatizácie stiahla. Pachuť však zostala. Albrightové angažovanie na Balkáne bolo také kontroverzné, že podpora členstva Slovenska v NATO dosiahla počas, ako sa tomu hovorilo, Albrightovej vojny historicky najnižšiu úroveň. Na druhej strane je pravda, že Medlin Albrightovej vždy záležalo, aby celá stredná Európa, vrátane Slovenska, patrila do NATO. Až na to, že jej prístup v zátvorke Čierna diera bol podstatne menej diplomatický ako napríklad postoj Polska a prezidenta Alexandra Kvašnievského, ktorý vytrvalo hovoril, že Slovensko patrí do NATO, pretože Slováci vyznávajú rovnaké civilizované hodnoty ako okolité národy. Preto, aby som to zhrnul, Medlin Albrightová určite podporovala proces demokratizácie a budovania slobody a stability v Strednej Európe, aj keď jej kroky voči Slovensku domácu e, podporu členstva v NATO či slobodný režim niekedy skôr stiažovali keď dostane Medlin Albrightová cenu v Prištine či v Prahe, rozumiem tomu, keď v Bratislave musím sa tomu čudovať. E, skrátka, dobré Medlin Albrightová hovorí sa o nej ako tej, ktorá potom na vojne mala zbohatnúť na privatizácii, či cez Telekom a, a iné veci, o baniach sa... Je to pravda? Je to pravda, áno, určite. Na to existuje množstvo dôkazov. E, Medlin Albrightová, neviem, e, komu môže za to vďačiť, ale naozaj dostala veľmi široký priestor od, americkej, od americkej administratívy. E, možno preto, že v tej, mm, e, v tej dobe aj československý prezident e, bývalý e, Václav Havel. Nech mu je zem ľahká. Nech mu je zem ľahká. Hej, vlastne predstavoval Eh, určitú rovnakú krvnú skupinu hmm. a on už predtým, než došlo k samotnému to, tomuto aktu, hlásal eh, rovnaké názory, takže to prepojenie tam určite bolo. Ona bola žena a mala symbolizovať akože taký akýsi jemný, citlivý prístup, ale táto pani má k tomu veľmi ďaleko a myslím si, že je prototypom toho, o čom sme už dneska hovorili eh, aj v súvislosti s inými osobami, že tá žena, e, neviem, či si je vedomá, čo hovorí a čo činí, ale na margo toho ocenenia, ktoré dostala e, v Bratislave na Globseku, ja by som na adresu tých, ktorí, teda organizátorov, ktorí jej túto, toto ocenenie dali, použil slova Ježiša na kríži. Odpusť im, pane, lebo nevedia, čo činia. Tak nevedia. Oni sú podobná krvná skupina, ako to bolo pri pánovi Havlovi. No tak Globsek je tá istá skupina, čo Medlin Albrightová. No, rozlúčime sa mailom od opäť e, pána Karadžiča, ešte nám napísal. Ďakujem za zverejnenie príspevku a ospravedlňujem sa za chyby. Som zo Srbska, ale na Slovensku som dlhšie práve kvôli vojnám. E, tému ste nemohli vybrať najlepší deň, keďže dnes je 28. jún, deň, čo sa v Srbsku volá Vidovdan deň, keď sa spomína na bitku na Kosovom poli v roku 1300, a to som ani nevedel, že som to dnes takto túto <laughs> reláciu dal na tento dátum, čiže v Srbsku sa práve dnes spomína na bitku na Kosovom poli v roku 1389, čo znamenala začiatok pádu Srbska pod Osmanskú ríšu. Najvýznamnejšie udalosti Srbska sa odohrali práve na tento deň, Sarajovský atentát v roku 1914, atentát na kráľa Alexandra, to potom ale opravuje v ďalšom maili. Mimochodom aj ex-prezident Miloševič bol v roku 2001 proti protiprávne vydaný do Hágu práve na Vidovdan, čo bolo v Srbsku brané za veľmi ponižujúce, keď budete mať záujem si vypočuť podľa mňa jednu z najkrajších pesničiek o srbskom Kosove, tak s touto pesničkou sa rozlúčime. Hádam, nám to poslucháči prepáčia, že dáme túto pesničku, ktorú si vybral tento poslucháč, ktorý počúva túto reláciu, ja som mu za to veľmi vďačný, že teda nám a ešte tento rozmer pripomenul, že dnes takýto deň je významný. Takže vlastne to bolo aktuálne rozprávanie dnes, mm, čo sme tu predviedli. E, ja vám, pán Marko, ďakujem veľmi pekne, že ste e, so mnou si prešli touto týmto trojdielným seriálom a to ani zďaleka neznamená teda, že s vami spoluprácu nejak končím, tam tých tém ešte je veľmi veľa a aj samozrejme o Juhoslávii by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale myslím, že tak, na také základné zorientovanie tento cyklus troch, troch relácií zrejme stačiť bude. Do budúcna mám s vami plány ohľadom vojnových veteránov, ktorých vy teda pôsobíte. Ak teda z vašej strany bude snaha s nami spolupracovať, tak určite budem veľmi rád, ak ešte budete k nám chodevať aj častejšie. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že sme sa tejto téme venovali, pretože si myslím, že si to naozaj treba pripomínať tak ako si pripomíname druhú svetovú vojnu, ako si pripomíname slovenské národné povstanie, Treba si pripomínať aj vojnu v Juhoslávii, pretože plinie z nej strašne veľa poučení a je vidieť, že ani z poučení z druhej svetovej vojny si európske národy veľa už nepamätajú. Tak práve preto je treba si to pripomínať. Veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť niekedy na budúce. Tak. Toto boli záverečné slova pána plukovníka vo výslužbe Pavla Marka, ktorý bol v čase, keď sa na, v bolo, bojovalo vojenským vyslancom Slovenska v Srbsku a je to aj bývalý prezident Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky, takže majte sa pekne do počutia. Do počutia. No a spolu s pánom Markom vám ešte pekný zvyšok e, dnešného večera praje Boris Koronia. teraz si pustíme tú pesničku, ktorú nám poslal náš poslucháč Milan zo Srbska. Toto je vraj jedna z najkrajších pesničiek o Kosove, tak poďme si ju vypočuť.